vinna det här priset om det nu är någonting att vinna. Ja, det kan man ju fråga sig. Ja, vi hade missat att uh, <laughs> trycka på uh, recording här. Röda. Men uh, lite väl sent kanske, men nu har vi också referensinspelning här. Och det ska man ju ha när man kopplar in mikrofoner. Och idag har vi direkt, eller Sverigekanalen direkt, Sverigekanalen direkt 24 maj 2019 och tillståndet heter Sverigekanalen och ansvarig utgivare är Gunnar Andersson i Lagsutan och det är lite blött ute men faktum är att eh, den här planeringen idag att komma runt i långspel och så innan det började regna det fungerade och idag så har det faktiskt varit lite väl mycket saker som har skett tycker jag här och eh, eh, vädret var väl lite sådär småkallt i morse där jag hade en värmeväst under den här eh, tunna eh, vildmarksjackan eh. småkallt var det dagg, dagg i gräset eh, och eh, Såg, eh, såg några små flickor där från Långspel med sin eh, mormorsa. Lite fuktigt och blött i, i gräset var det väl och eh, gick och tittade i Långspel på en gammal lada där. Det verkar vara nedlagd bondgård ovanför Sjölången. Och eh, tuppen där en bit ifrån sa kuckeliku och när jag tittade på min mobil så var klockan sju så att tuppen höll tidtabellen och sa kuckeliku när klockan var sju. Och jag är lite småkallt och dagg eh, brött, eh, dagg i gräset där och jag kan väl säga att jag eh, gick den här svängen runt Sandbacka eh, höger. Eh, man kan ju gå från vänster till höger och komma runt Sandbacka i långspel men eh, den här gången gick vi höger svängen först och långsvägen är ju då asfalt rakt igenom där med kontakt med länsväg 270 men det finns också så att långsbevägen delar sig via Skommarsgården går i två olika varianter där förbi Sandbacka och det faktum att äh, i närheten av det här torpet där så fick jag syn på någonting ett djur som eh, rörde sig dit rätt så fort eh, och äh, innan det här djuret försvann till vänster mot torpet där hygget så han jag ju då uppfatta att formen på kroppen och framförallt eh, nosen, den avlånga nosen. Eh, för den såg inte mig, den nosade med nosen där och då kopplade i eh, huvudet där att det här ju var en, en grävling. Ja, det tog en stund att komma fram där till det tog en stund att komma fram till korsningen och det var någonting som rörde sig i marken utanför det här torpet där. Eventuellt så såg den mig, men det var ju så att det här var ju definitivt en grävling och eh, eh vad jag vet så ser grävlingar väldigt dåligt eller rätt så dåligt med sina ögon. Men däremot så har de en väldigt bra luktsinne. Så att den liksom luktade och så med nosen och eventuellt så eh, blev den skrämd av mig och började sätta fart. Eh, kanske inne på eh, Torpets gård, eh, tror jag, och satte fart ganska fort ut mot själva hygget där. Och där kan jag säga att jag har under dessa år här uppe dessvärre bara sett två grävlingar som bägge har varit elkörda dessvärre och den första som var igenkörd låg ut med eh, hinns i vägen och det var väldigt eh, tyvärr eh, blod och så där. Det var blodigt och den var ju död och tyvärr och mot Västerbyn också i diket så låg det också en död trafikdödad grävling det var ett visst avstånd och så, men de ska ju vara svarta och grå. Så att det här var definitivt en, en grävling. Och vid Sandbacka så såg jag inte några hästar. Jag har ju fotat där i Långspel eh, i veckan och även de här hästarna. Men jag såg inga hästar och i hästhagen eh, till vänster i Sandbacka Långspel utan hästar så såg jag en hare eh, och sen såg jag ytterligare en hare så det var två eh, stycken harar som eh, jagade varandra helt enkelt där och vid den här nedlagda bondgården också i Långsbyn innan den nedlagda bondgården Knuts så gick jag ut på slotterängen som ju tidigare när bondgården levde så var det betesfält för eh, levande kreatur som eh, kossor eller kanske hästar eller får. Och det bevisas helt enkelt av de här eh, stolparna och stängsel som ju fortfarande delvis finns kvar eh, Nacken Negerhuvud också där men det tryckte vi bort. Eh. Och mycket riktigt så fanns det också ett antal stolpar med taggtråd också där. Och sen eh, kom man ner till sjön Lången. Jag misstänker att den här kohagen eller hästhagen som var förut då med betesdjur kanske hade en öppning då eh, så att djuren, kossor eller hästar typ, får någonting sånt de hade där. Djuren kunde komma ner och dricka vattnet direkt från sjön Lången. Det var ett fint där i viken och dessutom så var det väldigt vackert bort mot Knutshage med enormt mycket eh, maskrosor här. Fälten är ju väldigt fulla gult är det vackert. Och där ligger också eh, Utnäsgården också. Jag tror att det var någon hemma. Jag blev lite blöt i strumporna där och tog mig upp också faktiskt på gårdsvägen till Utnäs där. Men det var ingen hemma som såg mig och kom ut igen på vägen där mot Bergsvedens eh, friluftsområde och eh, så att säga ut på vägen igen och mötte en gubbe som jag brukar se ibland och eh, han kom in i mikrofonen där och han också, hade också sett eh, såna här eh, grävlingar. Och mera på slutet kan man väl säga så blev det lite sämre med sol och så för att det hade ju börjat då värmas upp lite grann faktiskt och så men det blev ju värre med molnen och så faktiskt där. Så att eh, det kan man nog säga att det, eh, eh, att det var på väg hem som jag märkte att det började bli lite väl mycket moln och solen som hade ju faktiskt börjat värma upp en hel del Samtidigt som det kom ganska så kalla friska vindar också i ryggen där men det blev ju lite småkallt måste jag säga och dessutom fick jag syn på en skolpojke som Det var en eh, skolpojke som kom från en gård där eh, som cyklade på en cykel ut mot Stensväg 270 tror jag. Och jag misstänkte, för klockan var ju 7.23. Han skulle väl kanske börja på Jans på skolan klockan 8. Eh, han borde ha cyklat eh, eh, Långsbyvägen och Solhemsvägen och kanske via backliden mot Jans på skolan. Det hade då blivit kortare tror jag. Men då cyklade han via Lensvägen där och in mot Långsötan. Det sättet tidigare Ja, sen hade vi två stycken eh, rådjur också. Jag såg en trana också förresten där och sen såg jag två rådjur som eh, tydligen blev skrämda och eh, med hög fart tog sig över långsbevägen upp i Trollboskogen där. Men faktum är att det var ytterligare ett annat rådjur som inte blev skrämd utan också betade ute på eh, Slotterängen och jag såg huvudena på två stycken gäss yes. Det var vid det ena gässen eh, var en hane som vaktade eh, höll koll på mig och eh, medan honan kunde honan kunde äta hanen vaktade där Och två fina bruna hästar också där som betade i en hager där. Nej, i Sandbacka fanns inga hästar idag, det var väldigt konstigt. Jag tror att de här hästarna var lite längre bort för det är ganska så stor, stora hästhagar. så att de har säkert eh, helt enkelt i ett annat område i själva hästhagen där. de var liksom inte närmast det där ridhuset och så, utan de var säkert längre bort faktiskt. För någonstans borde de här hästarna vara med, med fölet där. Eh, och jag tror att eh, hästarna helt enkelt var längre bort i själva eh, hästhagen. För att det är ganska så stora hästhagar det där. Och Dessutom fick jag veta en sak av gubben här eh, som jag pratade med kort. Eh, han kom in i mikrofonen där som man snackade om att det var många nedlagda bondgårdar i Långspel och jag nämnde att det fanns ju kor också där och det var tydligen en kvinna som äger dessa kossor tjurar och kalvar som jag har bilder på och faktum är att Faktum är att... Äh, detta är ju som jag förstod också inte några mjölkkor utan det här är ju då köttdjur, alltså köttkossor, alltså köttproduktion. De eh, slaktas helt enkelt där efter ganska så lång tid och jag har efter många år här faktiskt fotograferat de här ja, tjuren och det är olika flockar som går i olika hagar och någon kvinna har jag inte sett och eh, det jag har sett eh, var väl en eh, bondgubbe som så att säga fixade vatten till kossorna men det ska tydligen vara en kvinna som äger de här väldigt kraftiga kossorna som ju förra sommaren åt väldigt mycket av gräset och med tanke på den otroliga värmen så torkade ju alltså kossorna i två olika kohagar där i Långsby hade käkat upp eh, så att säga i princip allt gräset och med tanke på värmen så växte inte gräset tror jag utan torkade väl ut i torkan helt enkelt där. Eh, så att till slut så blev det problem för bonden trots att kohagarna är väldigt stora så att säga så äter ju kossorna väldigt mycket gräs för det första och sen var det otroligt varmt ute och inte, inte någon nederbörd vilket medförde att gräset inte växte utan av torkan i brist på vatten så torkade ju också gräset ut va så att det blev mycket jord istället som man även kunde se långsidan här och till slut resultatet blev att kossorna hade ätit upp det mesta gräset och gräset hade på grund av torkan och hettan och inte fått någon regn så torkade gräset ut till slut också och det blev brist på gräs då, foder för eh, kossorna och bonden fick ju lägga ut alltså eh, nödfodra, utfodra med hö då i stora mängder. Han har ju en koflock också som är där närmast eh, bondgården också där. Man födde utfodring med hö. Men så att de lär ju då komma ut senare här. Och den här kvinnan som äger dem har jag inte sett faktiskt. Men eh, ja, det ska komma får också där i, i eh, nära Knuts nedlagda vid Knutshage där, eh, får, eller eh, Fårhage. Lite oklart om det är en lokal bonde eller om det är en eh, arrenderande bonde. Ja, arrenderande är det väl för att marken tillhör säkert Knutsgård där med Johansson. Ja, det är någon äldre gubbe på tapp med varsin rullator där som inte, har, som inte syns ofta. Man har lite svårt att röra sig kanske. Men det brukar vara får i den fårhagen där vid Knutshage och dessutom på ett annat ställe eh, varje sommar och dessutom så tog jag en promenad i veckan här och tog bilder vid det där torpet där eh, som har el för jag såg en vedspis och en elspis, elplatt, kokplatta där och två vattenhinkar jag tog lite bilder bland på det och jag gick över fälten faktiskt där som ju förut har varit hästhagar faktiskt senast förra sommaren. Ja, hästägaren eller så har tagit ner alla stolpar och stängt så där. Men jag hoppas i alla fall att fåren kommer ut här till sommaren. Ja, det regnar ganska frenetiskt här. Och det är självklart inga barn ute och leker på gården här. Det är ganska så mycket regn, vilket det skulle också komma, men det var ingen fara för mig. Jag hann ju hem här, vilket jag hade planerat att det skulle bli så. Och paraplyt var med, men jag behövde inte användas, men rätt kallt i morse här med dagen på gräset och så tyvärr så blev det ju också allt mer utav de här molnen och en ganska så kraftig vind som var rätt så kall också i ryggen hade här. Så att eh, på väg hem igen mot Långsuttan här så ökade månigheten ganska så mycket faktiskt. Man kunde väl se att den här månen började bli lite brun och så. Man kände väl att det drar väl ihop sig här under dagen med ett regnväder. Men eh, enligt planen skulle jag komma runt Långsbyn här och hinna hem och så. Jag hade ingen soppåse med mig och räknade inte med att hitta något skräp men jag hittade ju faktiskt eh, Eh, jag hittade en, eh, en, eh, en trasig plogpinne som de slängde en bit från långsbevägen där som en grusväg nära Sandbacka gården som låg slängd en sån här plogpinne som var trasig Ja, den har jag helt enkelt eh, tagit med mig in till långsötan här och slängt i en sopbehållare. Men även det här fältet nära bondgården som är nedlagd. Numera slotterängen där. Men bonde som har arrenderar så hittar jag nämligen en mugg med ett lock. Någon gubbe som har druckit någonting där. I plast så att det blev också slängt här. Ja, det är mycket, mycket maskrosor här, verkligen faktiskt då. På de här eh, slotterängarna och hästdagarna så är det enormt mycket maskrosor. Det har väl regnat också ett antal timmar här. Och efter några dagars avstängning så är d igång och sänder och eh, vi har tidigare haft två stycken direktkanaler men jag har bara startat upp en, en direktkanal här på D-datorn HP655. Jag tycker det får räcka med en faktiskt. Det här är Roland Keating med Life is a roller coaster. Eh, jag hörde lite grann på Radio Caroline också i en app här och en del låtar inte så bra men faktum är att Radio Caroline ju från början där för väldigt länge sedan var ett piratradioskepp som ju sände ut med engelska kusten och sen blev det faktiskt så att den här tidigare tidigare fartyget för Radio Nord som hette Bonjour från början hade ju kommit ända från USA och lagt sig också på engelska kusten och blev då eh, Radio Caroline nummer två jag minns inte namnet på båten sen men så att Radio Caroline sände ju på mellanvåg från engelska kusten någonstans och det var ett piratradiofartyg. och sen kom då det tidigare fartyget från, för Radio Nord och blev eh, deras andra båt som sände så att de fick ju åtminstone två frekvenser på mellanvåg för väldigt länge sedan. Jag tror inte man kunde höra Radio Caroline i Sverige faktiskt. Men jag vet också att eh, för Radio Nords tidigare båt Bonjour så slutade det faktiskt med att fartyget eh, gick på grund eller så utanför Engelska kusten i samband med en väldigt svår storm på den engelska, utanför den engelska kusten alltså där på jag tror att det var på 1980-talet någon gång där eventuellt i början på 80-talet så ja någon gång på 80-talet i alla fall så eh, gick den på grund då det slet sig alltså drevig väg och det slutade med att fartyget gick på grund och sjönk och den här eh, antennmasten eh, syntes då eh, bit upp i vattnet där men även senare så knäcktes då den här eh, antennmasten också så att ingenting kunde synas av fartyget och jag vet inte om man har och inte bärgat det gamla fartyget eh, från sjöbotten där. Det var så det slutade för Radio Nords eh, gamla eh, fartyg från början där. Ja, sedan många år så är då Radio Carolina en laglig landbaserad radiostation i England och även sedan ett antal år tillbaka så ligger man ute över internet också. Man kör ofta eh, de här typiska klassiska rocklåtar. Och jag hörde också någonting om hur det gick till när man skulle då en gång i tiden som piratradiobåt eh, det här namnet då eh, Radio Caroline det var väl helt enkelt en, en låt där det ska det tydligen ha varit de som ja, egna stationen så att säga, piratradiostationen och så, Radio Caroline där. De ska ju då eh, ha ett namn också på den här stationen och nu vet jag inte vilken låt det var. Jag tror att vi börjar på 60-talet där. Jag tror man kan läsa om det här också och de hörde en låt och i låten sjöng man om en kvinna som hette Caroline. Och ja, de sa helt enkelt att så får det bli. Stationen ska heta Radio Caroline. Den finns på plats. Men eh, man kan väl säga att Radio Caroline finns kvar, den legendariska stationen. Och den är då laglig sedan många år, landbaserad och även utöver internet. Den stationens historia är ju som ett piratradioskepp utanför engelska kusten som sen också fick sällskap på den tidigare båten för Radio Nord. Sen, sen hade man två stycken fartyg utanför engelska kusten. Jag minns inte hur det slutade där om man blev stoppade av myndigheterna. Och sen blev en vanligt, vanligt radiostation på landbacken så att säga. Och hörs då över internet. Men ändå är det ganska fantastiskt att en radiostation som Radio Caroline att fortfarande höras och dessutom över hela världen via internet och <laughs> vara laglig och så. Så att den stationen har ju verkligen en lång historia. Och visst är namnet bra också på en radiostation. Eh, det var en låt de hörde eh, när man sjöng om en kvinna som hette Caroline. Och därför blev det då just det här Radio Caroline. Ja, molnigheten ehm, ökade ju definitivt på slutet här och det blev lite småkallt tycker jag och det var lite friska, eh, kyliga vindar. Jag eh, fick i ryggen där på väg hem. Jag mötte, eh, på Solhandsvägen mötte jag faktiskt en svart kvinna med någon svart pojke där. Typ ra, afrikansk rastyp och jag misstänker att de var på väg kanske till Eh, vårdcentralen. Och dessutom ska jag berätta en annan sak här. Eh, jag brukar klaga ganska mycket på trasiga trasiga alltså trasiga eh, det är mycket som är trasigt här, det är som en soptipp <laughs> på en del tomter här, skrotbilar och konstiga saker men Eh, trasiga gator trasiga gångbanor, stolpar som inte står rakt stolpar som lutar så att säga i olika varianter de kan luta både eh, framåt, de kanske lutar bakåt, stolparna lutar till vänster eller höger. Smutsiga, eh, trasiga skyltar som lutar åt olika håll och inte står rakt mycket vanligt faktiskt här. De såg inte rakt de här stolparna i långsikt utan de lutar i olika varianter och det ser inte klokt ut och det är ingen som bryr sig. Vi har en belysningsstolpe på gården här, den har jag sagt till om. Den skulle riktas, eh, vilket aldrig skedde och den lutar, eh, tror jag, lite bakåt. Ja, det ser helt galet ut. När det gäller Solensvägen så finns det en eh, vägstump som går upp till eh, vårdcentralen och just där, jag vet inte vad den här vägstumpen heter så Ja, det var alltså trasigt där. Eh, det var en del av vägen upp mot vårdcentralen samt gångbanan som var trasig och det fattades asfalt och nu kan jag konstatera att man precis har lagt på asfaltsbeläggning på vägbiten som var trasig och även gångbanan och lagt tillbaka den här kantstenen på trottoaren där. Så att det är faktiskt åtgärdat av eh, vägföreningen i Långsuttan. Man ska inte bara se negativt utan där man har fixat till det som har varit trasigt så är det faktiskt en framgång. Men det är mycket som är lite sådär eh, trasigt och så här. Verkligen. Och eh, eh, typ potthål i gatorna och trasig, trasiga gångbanor och stolpar som eh, inte så rakt eh, lutande stolpar åt olika håll. De lutar bakåt och så, framåt och vänster och höger. Och gamla, fula, slitna stolpar som man kan knappt se vad det står. Och Även om man har bytt ut en, bytt ut en del gatuskyltar här mot nya så finns det fortfarande en del gamla gatuskyltar här som är väldigt fula faktiskt. Ja, de är, de är så slitna och eh, de är så slitna och de är så smutsiga så att man kan nästan inte se vad det står överhuvudtaget där. Det är kanske så att pengar inte räcker till där för att byta ut alla de här slitna gatuskyltarna i Långsuttan. Det är nog så att pengarna inte räcker till. Men en del av de här skyltarna har ju faktiskt bytts ut mot nyare. Och problem med gatuunderhållet och så. Men det kommer att ske en hel del eh, beläggningsarbeten rent allmänt i Långsuttan efter den här sommaren. Med tanke på Skanova där. Telia som har en tidigare under många år grävt väldigt mycket Långsötan anslutit ett stort antal villor till Fiber och Hedemora stadsnät och det blev klart i januari och ibland har man då grävt upp en bit eh, på sidorna därför lägger ner eh, fiber och ibland har man grävt en liten sträng rakt över så att det är små plättar här och där som ska ju återställas igen med asfalt där. Och dessutom håller Hedemora Energi på med, jag såg häromdagen så Klostergatan är fortfarande avstängd för eh, grävningsarbete där Hedemora Energi och man kan se på Hyttgatan så är det en tjock eh, kabel där längst ner. Eh, det handlar alltså om att man byter ut gamla starkströmskablar här underhåll av vatten och avlopp samt byte av starkströmsledningar som fortfarande pågår i Långsötan här och det är då Hedemora Energi, Klostergatan är fortfarande avstängd för genomfartstrafik och information finns väl på eh, hedemoraenergi.se och även kommunens hemsida hedemora.se Och på väg hem till Långshyttan så kan man väl säga att solen började att eh, få lite problem att synas där. Det blev mer och mer moln och eh, ganska så kall och frisk vind också kände jag här. Men eh, jag hann ju hem och så innan det här regnet kom. För det skulle ju komma regn också senare idag här. Vilket också kom till slut där vanligheten eh, ökade ju successivt så att säga samtidigt som det kom lite frisk vind men innan det brunade på eh, till stor del så hade det faktiskt blivit lite mer uppvärmt av solen också där det var otroligt eh, vackert på slotterängar och så hästhagar i Långspinn idag med enorma mängder av eh, maskrosor där. Jag mötte en gårdskatt också på Långstvägen där. Ja. Och inte att glömma bort de här fina här vita blommorna, det är ju då eh, syrenträd eh, och så, som är väldigt fina och eh, doftar och sådär. Men det skulle ju faktiskt bli sämre väder här. Vilket ju det till slut också blev här. Men planeringen var ju att kunna ta sig runt Långsbyn och även kunna ta sig hem igen innan det här regnet eh, kom. Och det är alltid kul att se att man har fixat till någonting till slut som har varit trasigt. En eh, bit av en väg och en bit av en gångbana som har varit trasigt så har de gubbarna lagt på asfalt och det är så att säga inte längre trasigt. Det fattas ju ganska mycket asfalt här efter tidigare eh, grävningar av Hedemora Energi. Man har bara lagt tillbaka lite grus och så. Men det fattas fortfarande asfalt där. Och det har jag sagt till om. Och eh, det är vägföreningen som ska återställa asfalten efter tidigare grävningsarbeten. Så att... Eh, jag såg rätt mycket idag faktiskt en levande grävling där och så. De ser inte så bra men de luktar ju och den satte en väldigt hög fart över hygget där och de ser inte så bra grävlingar men de kan nosa väldigt bra. Vi har ett äh, väldigt äh, gammalt minne här från Vega ute i Haninge på 80-talet. Jag hade en liten stuga där som är riven. Det var en gammal eh, cirkusvagn för detta och eh, jag minns att det var mitt i natten där. Och jag fick för mig att jag skulle ut i skogen bakom där och slå en drill <laughs> faktiskt. Jag minns att jag såg, såg en råbock en gång som jagade ett rådjur. Det var en liten skog där bakom Nordensköldsvägen 61 och faktum är att eh, det fanns en liten stig i skogen jag gick bara ut en liten bit där och skulle så att säga tömma blåsan mitt i natten där. Det var ljust och fint ute och jag minns att när jag står där och tömmer den här blåsan så <laughs> så hände någonting. Det kom nämligen en grävling på den här stigen och den verkar inte se mig när jag stod och kissade faktiskt och Eh, faktum är att bara några få <laughs> bara några få meter innan mig så vek den här grävningen av och försvann och det var nämligen så här att min mormor som är avliden här eh, hon brukade ju sätta ut på natten en skål med matrester och eh, det visade sig också där varje, varje morgon faktiskt att eh, den här skålen med matrester efter natten den var tom och eh, vi eh, brukade grubbla på ifall det kanske var en rev eller så jag tror att den här grävlingen var på väg till den där skålen med matrester allt tydde på det. Och så stod jag i vägen och kissade. Ja. Nu vet inte om det var samma grävling. För att det var nämligen så att jag var på väg en gång in till staden Stockholm där och eh, där fick jag syn på en grävling som var ihjälkörd. Det kan ha varit samma grävling faktiskt. och jag minns faktiskt inte om jag såg några grävlingar på vägen men man såg ju mycket rådjur faktiskt och även älgar också där. Och rovfåglar kom det också som eh, dödade småfåglar där. Tog med sig in i skogen. Och re revar kan jag inte komma ihåg riktigt där, det var så länge sedan. Det här är alltså Vega, ganska så nära Huddinge kommun. Huddinge kommun var ju nedanför i Lismadalen där så det var ju ganska så nära. Jag minns att det var med min flickvän Magdalena också en gång där. De här bilder på och eh, vi var i Lismadalen i Huddinge kommun och uppe i skogen där som är då Länna tror jag heter. Som tydligen blev naturreservat sen. Det är väldigt fint också faktiskt i Vismadalen där i Huddinge kommun på sommaren. Jag för mig att det finns bondgårdar också med får och så där. Och någon sjö också som är nästan igenvuxen. Man kan ju komma till Huddinge där. Eh, förbi Gladö. Ja, det fanns väl en skola i Gladö i Huddinge kommun för länge sedan som är nedlagd dock. Jag har ju faktiskt ett minne från 70-talet eh, där. Eh, att det fanns en kiosk faktiskt då. Ut med Lismavägen fanns det en kiosk på 70-talet eh, faktiskt för att jag har en kamrat där Lasse Gustafsson ute med våra mopeder och åkte där och vad jag minns så fanns en kiosk eh, faktiskt ut med Lismavägen på 1970-talet då. Den är ju borta nu, men jag är helt säker på att det fanns en kiosk där för vi skulle stanna och handla i den där kiosken. Det är så länge sedan, och det är oklart när det försvann, men det fanns en kiosk alltså ut med Lismavägen en gång i tiden. Och... Eh, för jag har minne av det där, för att det var några ungdomar där som fanns också i den här kiosken och en av de här ungdomarna sa kolla in, eh, kolla in bögjäveln sa han och titta på mig då eh, kolla in bögjäveln sa han och ja, det var, hände ingenting och så och jag, är, jag har aldrig, varit någon bög och så och eh, ja vi handlade i kiosken och åkte vidare. Men jag minns att de här ungdomarna där var där en av dem sa till mig, eh, en av dem där sa till mig då, kolla in bögjäveln sa han. Tittade på mig då. Ja, jag minns inte exakt var den där eh, kiosken fanns någonstans. Men däremot så har det funnits en kiosk också, eh, infarten till Vega en gång i tiden, den gamla Nynäsvägen och dessutom, har jag sett på Facebook, Facebook också en gång någon sida som jag tror handlar om Vega där och då kan jag minsann se att Vega hade haft, Vega hade haft eh, matbutik och eh, järnaffär och så tidigare. På då gamla, gamla Nynäsvägen där faktiskt. jag har ett annat minne faktiskt av Länna också i Huddinge kommun att jag åkte med min, min moped och handlade i en butik eh, i Länna där. Fram till dess att den lades ner för den eh, det fanns en, en, en ja, diverse handel då kanske hette i Länna. Man kunde handla mat men det tog ju slut det för den stängde igen nämligen där. Det är så länge sedan och så, så man minns inte liksom exakt var det låg och så. Så att eh, den möjligheten kunde man inte fortsätta med. Det kanske inte var så lång period för den stängde igen den där butiken. Men, eh, någonstans i Länna fanns det alltså en, eh, en, en eh, någon enklare matbutik eller så. Jag är helt säker på faktiskt istället för att åka upp till handeln och handla. Så kunde man handla i, lämna i butik. Ja, det funnits mycket sådana här butiker. Jag vet att eh, Bisberg har haft en och eh, nuvarande Västerbyn eh, fanns det en butik eh, förut och stängde och Rörshyttan hade också en diverse handel där. Så att eh, dels så fanns en kiosk alltså ut med Lismavägen där eh, på 70-talet eftersom vi stannade till och skulle handla i den. Och så var det ungdomar där och den ena sa kolla in den där bögjäveln va? och så tittade han på mig. <laughs> Därför jag kommer ihåg att det fanns en kiosk ut med Lismavägen på, ja, någonstans där i mitten på 70-talet. Men eh, den har ju stängt igen och så. Och att det fanns en skola i Klade också där i Huddinge kommun. Ja, och kanske i Lisbon också förresten där. Ja, det är så länge sedan, men någonstans i alla fall ut med den här Lisbonvägen fanns en kiosk i alla fall, det kommer jag ihåg. Och även en bro också över den där sjön där. Och så finns det en sjö någonstans som är nästan igenvuxen, minns jag också där. Och den här Lenna skogen har jag en bild också på min flickvän Magdalena. Hon var ju då 98, kanske 23 år bara. Väldigt söt. Eh. Ja, lite mörkhårig bruna ögon och hennes mamma kom från eh, Montenegro men hennes pappa var ju svensk och hon var ju född, hon var ju född i, i Sverige här alltså. Och eh, vi var alltså i Länna-skogen här ett ögonblick jag kanske kan fylla här ändå. Jag ska rensa bort lite äh, filer här. Jag har ju bara strumporna på mig här. Men det är inte någon som ser mig här. Ja, det blir några kilometer då. Och ibland har man tur faktiskt när man får se en grävling för att den är, den är väldigt snabb äh, faktiskt, en grävling här. Och äh, de ser inte så bra utan de har en nos som de nosar med de är ganska så snabba också, fast de har så korta ben. De har ju fyra korta ben. Och rör sig väldigt fort faktiskt där. Dessutom såg jag en hare också i Sandbacka och inga hästar men en hare såg jag och sen såg jag ytterligare en hare. Så det var tydligen två stycken harar som jagade varandra där. Det finns en annan dimension på det här hela som jag har också full respekt för och det är ju de som värnar om att, att utveckla eh, skidsporten här för Ja, jag såg väl en eh, trana också faktiskt och sen såg jag två, styck, två stycken rådjur som såg mig och sen blev de här rådjuren tydligen väldigt skrämda och eh, sprang med en hisklig fart över långsbevägen och in i Trollboskogen. skogen men sen kunde jag också se ytterligare ett rådjur som ostört eh, betade på fältet där. Sen var det två gäss också ute på fältet varvid hanen eh, vaktar och håller koll på mig så att honan kan picka eh, ostört. Det är hanen som vaktar över sin hona. Och det började så sakteliga också att bruna på faktiskt. Det blev mer och mer moln. Solen hade ju börjat att värma upp ganska så bra faktiskt där. Man hade ju den här sommarkänslan och så. Men sen när solen mer och mer försvann och lite kalla friska vindar också i ryggen där så kändes lite småkyligt. Det var hästskit någonstans också här idag. Jag minns inte riktigt nu om det var... Eh, var det var någonstans som hästskiten låg faktiskt. Det var... Kanske på Solansvägen, tror jag. Som det låg hästskit. Eh, eh, ja. Man kan inte komma ihåg alla detaljer här. Man ser kanal 12 här utan ljud och det är väl från England, det är någon fylla, eh, rattfylla, eller RF som man brukar säga. Och den svenska polisen som en kod, rattfylla. Så att jag hann ju hem och så, men det hade ju definitivt börjat muna på ordentligt här. När jag väl var tillbaka till långsuttan här. Så det var en gång efter att jag hade kommit hem som det började regna till slut. Men det var ju det var, det var inräknat i den här planeringen så att säga. Och på C-datan har vi tagit ner de senaste programmen med David Duke Show. Valet i torsdag på deldatorn har vi tyvärr bara en enda inbyggd hårddisk som nu är nere på 54 gigabyte och vi kan nog inte hålla på så här och ta ner Svegot-inspelningar och David Duke show utan eh, David Duke får man spela upp via eh, en eh, lagringsserver borta väl i USA där för att spara in den här hårddisken faktiskt då. Svegot får man spela in, eller spela upp kanske via webbläsaren där. För att um, hårddisken blir mindre och mindre så att säga. Jag har inte massa olika hårddiskar där också. Nu kom det över på nästa fil. Ja. har ju spelat in Svegot också tidigare här idag. Jag har duschat och ätit igen och så och, och eh, pillat i mobilen i sängen och vilat och så med eh, den här vandringsturen. Och så var det dags igen för mera regn här men det kanske behövs också för att det ska kunna växa. Och eh, planeringen höll verkligen där för att komma runt Långspin och hem innan det där regnet skulle komma. Och sen spelar det ingen roll faktiskt. När man väl är hemma så kan det ju regna bäst det vill. Han intresserar sig bland annat. Jag får väl säga så David Lee Root faktiskt. Eh, som sen kom tillbaka till Van Halen på gamla dagar. I hans låt på någon soloplatta där att han sjunger Perfect Timing. <laughs> Vi hade i alla fall tur med vädret. Jo förresten, jag ska nämna också att det är en villaägare, en villaägare där i Långspel som har fått en leverans här av en lastbil med ett mycket stort antal takpannor. Minst sagt och det blir takbyte eller takpannor och man ser just på huset eller på taket där att de är väldigt slitna faktiskt. Jag minns också i Steninge där i Märsta stod en bilägare som också bytte ut dem där. Om jag minns rätt så kom de från ett företag i uh, Uppland tror jag. Inte Eh, kan det vara Järlåsa tror jag eller Morgongåva där eh, som gör de här tegelpannorna så man kunde se det när de åkte tåg där på Dalabanan ett företag där som har en sån eh, fabrik där man tillverkar tegelpannor och vilket arbete det är alltså att få byta takpannorna på taket där för det första får det inte hålla på att regna och så va? Och eh, med tanke på alla antalet som är som ska ner. Eh, bara den biten och få ner alla takpannor och sen börja få upp de där nya. Det kan man inte hålla på med när det regnar och så. Så det blir nog ganska så tufft det där. Man såg väl också nedanför här, eller ovanför den gamla järnvägen också. Det kom en gumma där faktiskt, lite äldre. Man skulle skoja med tanten så sa jag. Nej, sa jag, det kommer inga tåg idag heller. Jag tror jag kunde se någonting där faktiskt. Jo förresten, här minnestavlan över den gamla gruvbanan, du vet, som går igenom träsket uppåt Räddningsberg, den här minnestavlan där och stolpen. Han har varit borta länge. Jag mötte Allan Mattsson på Ica häromdagen. Han är ordförande i Brukshistoriska föreningen. Men han tycker inte om de nationella alls faktiskt. Och tänkte tala om för honom att den här minnestavlan över gruvbanan är borta. Men till min stora förvåning kan vi konstatera att den här minnestavlan över gruvbanan är tillbaka igen. Ja, det är troligtvis någon vandal som har tagit bort den här gamla. Vi har Brukshistoriska föreningen fått upp en ny minnestavla. Och den här bron man går över är ju då en gångbro över Lillforsån. Men eh, när tågen gick på den smalspåriga järnvägen, man går ju på den här för detta banvallen, då var det en järnvägsbro. Och det finns ytterligare en bro också här i Långsuttan som är för detta järnvägsbro tidigare. Jag tyckte mig se en järnbalk också där en bit ifrån och jag tror att den hade någonting med järnvägen till gruvbanan att göra för att man byggde en växel där. Som säkert var låst också och förreglad. För att normalt sett skulle den ligga mot Byvalla kunde låsa upp växlar med nycklar där och lägga om och då svängde det vänster över en trebro med en eh, järnvägsövergång över Tyringsbovägen och där har, man, där har man rivit hus också som gruvarbetare bodde i där på Tyringsbovägen på bägge sidor som är borta. Det är bara några gamla elstolpar kvar och eh, det var alltså en trebro med, med stödben eh, som delvis gick över Lillforsån va? och så var det en järnvägsövergång då man kunde koppla ihop den här gruvbanan med BLJ det var inte bara Malm in till Långsunda faktiskt utan ibland gick gubbarna runt med lokerna och drog det till Byvalla med de besvärligheter som det innebar för alla gubbar gubbar måste ju då eller allt gods måste lastas om av gubbarna i byarna. Ja, det var olika spårvidder det där. Vilket gjorde att det blev problem med omlastningen. Man ser på bilder här, de hade inga ansiktsskydd och sånt. Både dammade och rykte, eh, tunga grejer och så. De kläppte sig. Ja, besvärligt faktiskt då. att järnmalmen härifrån gick väl upp till eh, Storvik tror jag, eller om det var Sandviken. Men de fick hjälp av en kran också sen så de kunde lyfta ett ton och så. Och jag har ju vid tillfälle cyklat till Bivalla och eh, via Stjärnsund och, och Rik 668 och eh, idag så bor inte speciellt många människor i Byvalla. Och det är faktiskt väldigt mycket som har försvunnit där. I princip så har jag alltså så säga, det som fanns i stationen i Bivalla är ju då <laughs> eh, borta faktiskt då. Idag finns bara ett mötesspår och en teknikhus och en mobilmast för järnvägens interna mobilsystem med Mobisir. De har ju alltså speciella apparater för hytterna med telefonur och stora knappar som de kan kontakta fjärren på. Plus också då tjänstemobiler och eh, det var ganska mycket som försvann i byvarna tycker jag faktiskt. Det var både stationshuset och rivet också där synd men det är rivet då. Personalhuset är borta, lokala ställverket är rivet också där och så. Och plattformar och spår och sånt. Jag minns att det var lite gamla eh, räder i höger och tre slipers. Och 500 meter bort från stationen låg en speciell bangård för den smalspåriga järnvägen och det var lite speciell procedur där faktiskt, eh, faktiskt eh, med tanke på att eh, ja, dels var det ånglok vilket innebar att ångloken måste ju då fylla vatten och eh, fylla på kol och eh, på vändskivan måste man vänta på ångloken och sen måste man växla bort eller och eller till godsvagnar till tåget och sen slutligen eh, backa ner tågen från eh, bangården som BLJ hade ner till eh, själva stationen i Byvalla i en skarp kurva och det var ett avstånd på cirka 500 meter. De slutar mot en stoppbock med skylten tåg till Långsuttan eller om det stod två mot, mot Och nedläggningsdagen 1964 där i juni tror jag det var då var det också regn och Stinsen hade ju regnrocken på sig och stationschefen var där och pratade och, och eh, mycket folk vid stationen också där man kan se någon kar som har en väska med en eh, rullbandspelare troligtvis med sladd, kabel och mikrofon där. Sådana hörlurar, jag vet inte om man kanske kommer från Sveriges Radio. Det finns också en, det finns mycket bilder men gamla och det finns en gammal bild faktiskt, då kan man se det fanns en kiosk också en gång vid stationen här faktiskt som sen revs och dessutom så eh, fanns det en bild på en pojke där, gammal bild en gammal bild faktiskt och eh, det är svårt att veta om det är 20-30-talet så fanns en pojke som sålde eh, tidningar vid stationen till de som skulle åka tågen och det gick ju från början fler tåg och så. Det krympte ju ner eh, på slutet där. Och då försvann de här långa godstågen också. Eh, det finns böcker och filmer också där om den här järnvägen och Det finns en händelse där bland flera andra om den här järnvägen och eh, minnet jag har läst är att Första tåget från Långsötan till Byvalla avgår klockan 6.00 på morgonen och det är dimma. Dis och dimma. Dålig sikt. Den här gången skulle tåget då vid uppehållet i Stjärnsund. Då skulle tåget koppla bort ångloket och köra in på sidospår på bangården i Stjärnsund och hämta upp en lastad godsvagn som skulle följa med från Stjärnsund till byarna och omlastningen till statens järnvägar där borta. Men i eh, dimman så såg man inte att det fanns en annan godsvagn som stod i vägen nu. slags dike där men man lyckades få upp det här loket igen faktiskt där och sen skedde också flera urspårningar faktiskt man var tvungen att tvungen att eh, skrota en del vagnar ja det skrotades en del lok och så i långsuttan här faktiskt men det mesta blev då ju eh, senare sålt här på en auktion faktiskt jag cyklade en gång från Slejtegatan upp till Gröna katten och Marielund station i Hettan faktiskt då pratade med eh, polisen i alla fall och jag minns att jag ringde på hans den här väldigt gamla typen av telefon. Det var väl Stinsen eller Lanna som hade skickat iväg ett tåg där. Och Stinsen vid Marielunds station hade ju så här eh, lokalt ställverk som man kunde ställa in infart. Och övergången skötte sig själv med spårledning, spårledning och inkom två stycken rälsbussar. Tyvärr, så att jag fick inte se något tåg från Långsittans järnväg men jag minns att det välde av folk där från den här kiosken tydligen över spåren eh, och en mamma med en liten pojke där med en barnvagn som vi går runt och sen var det iväg när Stinsen hade vinkat med sin signalstav eh, vilket betyder eh, körtillstånd och vid Marielunds station vid Marielunds station så vid Marielunds station så kan man ju dels ha tågmöte mellan två tåg och även ytterligare ett tredje tåg kan man backa in på stickspår tillfälligt där och gömma undan tills de här två tågen har lämnat och blir ledigt igen. Så att totalt kan man faktiskt ha tre tåg inne på stationen där. stinsen kan ju reglera eh, in och eh, in, eh, några signaler och elväxlar men det finns också några klotväxlar som måste läggas om manuellt. Och eh, ångloken kan ju fylla på vatten vatten också i den här vattenhästen där. Nej, i Byvalla finns ingenting kvar. Förutom själva stambanan och ett mötesspår. Men eh, när jag var där så var det gubbar som höll på med något form av arbete i norra växeln tror jag. Jag tror att det var ett växelfel eller om det var kanske signalfel. Det stod någon tjänstebil där i närheten och det låg lokalt i växeln där och det tyder på att det var någon form av arbete som pågick. Det kom inga tåg. Antingen var det fel på någon växel eller signalfel och det var en tjänstebil som stod uppe där eh, som man kunde se någonstans. Jag tror att det minskade väldigt mycket med befolkningen i Bivalla nämligen när man lade ner ett järnbruk i Horndal på 80-talet det kan inte bo speciellt många idag i Byvalla och som ju bara är en så kallad mötesstation där. Jag har även tagit upp faktiskt tidigare att de här nattågen tidigare mellan Stockholm och övre Norrland ju faktiskt som sagt var inte gick den här sträckan mellan Eh, Uppsala, Gävle Gävle, Uppsala utan de gick från Stockholm sen så gick tågen via Uppsala och Sala och via Uppsala eller via <laughs> via Krylbo via Krylbo och via Storvik Ockelbo och Bollnäs och vice versa. Det var så tågen gick faktiskt och även de här Norrlandstågen stannade faktiskt i bivarna. Man lossade och lastade typ post och paket och sånt och, och, och tidningar och sånt. Och eh, länge tillbaka så vet jag att det fanns speciella tåg med enbart äh, tidningstransporter faktiskt. Det finns en gammal bild här från Stockholm tror jag med en gubbe som fiskar och på Årstabron kommer ett tåg med D-lok svartvitt bild och det är ett eh, tåg lastat med tidningar. Så det var hela tåg alltså förr i tiden som bara lastade med tidningar. Och mycket posttåg gick det också. I nästan varenda tåg så var det postvagnar och resgodsvagnar inkopplade. Och ibland måste man stanna till och koppla bort eller till godsvagnar. Eh, och eh, när ångloken gick så var man tvungen att fylla på vatten också. Så var lite krångligt det där med ångloken. Och här sliter man ut någon eh, pundabrud också där. Som har någon knark i käften. man kräver att de ska spotta ut där i munnen. Ja, där hittar man någonting där med cracker och... Ja, en äcklig pundahora. Det bästa vore om man kunde knarka ihjäl sig faktiskt. Man kunde ge dem en överdos så att de coola vippen snabbt. Många beslut och strömningar och så i samhället styrs för mycket av känslor faktiskt. Det beror ju på vad det är, vad det handlar om också. Ja, men att rösta till exempel då, på politiska val? Jo, där ska tänkte på SD där det står mindre Bryssel och mera Sverige samtidigt som SD inte längre står för att vi ska lämna Europaunionen och grundtanken är helt fel. Om man, om man vill att det ska bli mindre Bryssel och mera Sverige då ska ju inte, observera inte Sverige överhuvudtaget vara medlemmar i Europaunionen. Men nu har SD eh, släppt kravet på Eh, att Sverige ska ut ur Europaunionen där. Och den här Theresa May har ju fått för mycket så att säga nu, det har bråkat ihop och <laughs> hon kommer att avgå som ledare för eh, vilket parti det är nu. Hon blev ju ganska hes i halsen också utav alla debatter tidigare. full det går för Nigel Farage förresten, tidigare ledare för UKIP. Han har ju bildat ett eget parti där och har en talkshow också här. Några kvällar i veckan får jag på LBC London. Nigel Farage, han var ju tidigare ordförande för UKIP. Och sen har han tydligen bildat ett eget parti där. Som ställer upp i det här Europaparlamentsvalet sen här. Jag tror man räknar och rent allmänt faktiskt i Sverige här. Det är säkert i många andra europeiska länder att det blir ganska lågt eller kanske till och med väldigt lågt valdeltagande där. Jag såg att det var någon liberal politiker här i Ungern tror jag det var, som försökte hålla tal där och blev utskälld tror jag, i Ungern som en förrädare helt enkelt där och han tvingades hålla ganska kort tal och var omgiven av eh, säkerhetsvakter också där. Och på Twitter har vi sett att Orbans budskap är Europe for Europeans. Alltså Europa ska befolkas av europeiska folk. Och att det är makthavare och politikers ansvar att se till att de här gränserna till Europa helt enkelt eh, ja, stoppar den här invasionen helt enkelt av eh, rasfrämlingar som vi absolut inte vill ha här, som vi inte behöver, som belastar eh, vår ekonomi, någonting helt otroligt eh, att, att eh, Migrationsverket har väl en budget som är större än Försvarsmakten till och med där. Det är så alltså, svårt att fatta hur mycket det kostar det här. Ja, vi kan ha 12 här. Jag tror jag har sett det här förut. ganska besviken på vädret här i maj månad. Vi fick ju redan från slutet av april en rejäl eh, köldchock. Jag såg här i, på SVT-appen också en man som väl bor i en by utanför eh, Sorsele. Och eh, häromdagen så var det någonting på 20 grader där uppe och sommarvärmen hade kommit upp. Och bladen har ju blivit gröna och nu hade det tydligen kommit... Det var, om det var idag så hade han vaknat och det var en eh, plusgrad och sen var det ganska så tjockt eh, vintertäcke där. Och han hade skojat också med sin fru och sagt att vi kanske inte behöver klippa gräsmattan just idag. Man tror man blir utanför Sorsele som hade fått vintern tillbaka och det var en plusgrad och bara häromdagen typ så hade man haft någonting på 20 grader faktiskt. Det hade letat sig upp men eh, nu blev det ett rejält bakslag. Jag tycker att vi har haft ett ovanligt dåligt kallt svalt väder rent allmänt nu under maj månad. Som har kikat närmare på det här, du har pratat med någon som har koll. Ja, men det har jag. Jag har talat med Hanna Lindestål som då är säkerhetsexpert på sociala medier och som då hjälper företag och myndigheter med den digitala säkerheten. Och henne... Jag såg någon märklig rubrik här. Jag minns inte var. Eh, Facebook hade tydligen... Eh, eh, Facebook hade tydligen raderat 6 biljoner falska konton, alltså inte ja, även 6 miljoner eh, låter väldigt mycket, alltså miljoner, men det här var inte 6 miljoner utan det var bokstaven B 6 biljoner falska konton har Facebook raderat och det låter ju ofattbart mycket så att säga Exakt hur det går till vet jag inte riktigt om det är något system som fixar automatiskt. Ja, även 6 miljoner falska konton hade låtit otroligt mycket också men jag tycker att 6 biljoner falska konton på Facebook som är raderade låter också väldigt mycket. sånt liksom flöde av nyheter och, och så. Man hinner ju inte med här och så. Jag har den här brottsplatskartan och så, men jag orkar inte med faktiskt där. Och det finns ju gränser för hur mycket man orkar också där faktiskt. Då är hennes råd generellt. Alltså, när du handlar på nätet, oavsett vad eller var, använd inte ett kort där du har hela ditt lönekonto. Utan överför pengar till ditt så, så att säga kortkonto innan du handlar på nätet. Eh, och har du blivit av med pengar så bestrid det. Och här fick jag faktiskt en liten aha-upplevelse själv faktiskt. Mm. Eh, det är även så att andra bedrägerier ökar på nätet och det här är någonting som hon påpekar. Och eftersom vi betalar mer och mer digitalt och vi använder mindre kontanter så säger hon också så här. När det gäller insamlingar då tänker jag snarare så här att den största utmaningen som jag ser, jag fick själv en fråga när jag fyllde år. Hej, vill du starta en födelsedagsinsamling? Det vill jag ju jättegärna göra, för det är en superbra sak. Jag började titta. Och det var ganska många organisationer som jag aldrig hört talas om. Så jag kollade på Facebook hemsida. Vad kräver de organisationerna? Det står att de gör en del kontroller för att eh, verifiera att det är korrekta organisationer som samlar in pengar. Så då känner jag mig lite tryggare. Men jag tror att jag som användare har ett ansvar att faktiskt gå in på organisationens hemsida och titta vad är det här för organisation? Noas namn och anmäla för Facebook. Så hennes råd här är alltså att du som privatperson behöver kanske ta ditt ansvar och undersöka vilka syften och organisationer som det handlar om helt enkelt. Ja, precis. För enligt henne då så finns det flera strategier som bedragare på nätet arbetar ut. det handlar om att de försöker stressa dig Nej, om det gäller eh, vädret här i maj så har det kanske inte varit så jättebra precis. Det har väl framförallt varit rätt så kallt faktiskt här. Jag tror vi får eh, 10 eh, grader här någon dag och det låter inte speciellt eh, mycket med 10 grader om det är kanske 12, 13, 14 och så längre fram här och så ända in man kommer mot juni månad om man tittar på en app här. Nu får man ju se för ibland brukar prognoserna ändras men det låter rätt så kallt med 10 är det 12, 13, 14 grader. Sen är man inne i juni. Man, eh, man får väl helt enkelt sätta på sig lite mera kläder och anpassa sig efter det hela här. Ja, från 20 eh, grader upp i Sorsele-trakten där så blev det ju faktiskt en plusgrad och snö hade väl kommit då på natten. Och han sa till sin fru, vi kanske inte behöver klippa gräsmattan just idag. Nej. åtminstone alltså, nu när det är blött ute här så kommer inte en massa eh, vita eh, här eh, från träden eh, på gården här. Eh, vilket har varit problem och även i Långsbyn idag så kom ju då de här vita tussarna farandes i luften och så. Jag minns på Solänsvägen så åkte de omkring också där. Alltså, jag känner bara lite grann utav den här klådan i själva ögonen och halsen. Och ni kan besöka oss på sverigekanalen.com sverigekanalen.com Vi har daleradion.webnode.se daleradion.webnode.se Vi har Gunnar gunnarandersson.blogspot.com och sverigekanalen.blogspot.com På Twitter blir det snedstreck Dala Gunnar, Twitter snedstreck Dala Gunnar och ja, .com <laughs> eller info infosnabelasverige.nu och besök donera.tk så kan du överföra enkelt eh, era bidrag med Paypal-systemet donera.tk och det är Sverigekanalen direkt jag ser småflickor med eldkastare också där. Väldigt kul faktiskt. Colombo röker sin fina cigarr. Men han tryckte vi bort. Jag tror att han är död också. Jag alltså, ser en vänsterpartist också på TV2. Det ska väl handla ganska mycket om valet här på söndag i och för sig. Och här har man någon regnhuva över huvudet. Där ser vi en liten dvärg också med starka glasögon och moderat ledare. Här ser vi att SD ska tydligen på 16,2 vilket är faktiskt mer än Moderaterna där. Jag ser en eh, gubbe som rör på käften men jag kan inte höra vad han säger där. Så att en man i rullstol och spelade trummor där. Eh, det var konstigt tycker jag. Och eh, mycket tydligt på att det kan bli ett ganska lågt valdeltagande. Eftersom det är val till Europaparlamentet på söndag och inte de här vanliga valen för riksdag, kommunaler och de här landstingen är väl avvecklade här. Vi har regionen numera det var det sista valet med landstingsval för det blir nämligen regionval i fortsättningen tror jag. Det heter ju Region Dalarna. Och här tvingas man spara och de här busskorten för ungdomarna får också begränsningar från och med nu här. Man ser på kanal 2 här. SVT 2. För hundra år sedan fick även kvinnor börja att rösta. Ja, man kunde filma på den tiden, det ser vi här, men det fanns inget ljud. Eh, det var stumfilm från början där. Eh, faktiskt, som vi vet, det var eh, bildupptagning. Men det var inte ljudupptagning från början och från början så fanns det då på biograferna en pianist som underhöll eh, eh, biograf, eh, biografbesökarna eftersom det, det var stumfilm helt enkelt där som var textat med texter i rutor för själva texten emellanåt och han fick sitta eller hon kanske klinka på ett piano men sen när ljudfilmen kom så tvingades man avskeda de här pianisterna Eh, för många år sedan så minns jag också en mycket märklig film på tv som var gammal och den var ganska unik för att den här filmen började som stumpfilm faktiskt. Men under själva under själva filmens produktion så hade man ju då kommit fram med en ny teknisk lösning och fått fram ljudupptagning också. Så ungefär någonstans med halva filmen, åtminstone började filmen som en stumfilm för att sen övergå till ljudfilm med då text. Eh, det var det på engelska där. Så det blev ett antal pianister som blev utan arbete när ljudfilmen kom. De hade ju underhållit publiken där. Så det hördes någonting från själva filmerna från början. Eh, det var ju då stumfilmer så att säga. Åtminstone för en svensk del så tror jag att man har en ganska skev bild av. Och så gick det nog lite väl fort också tycker jag på de här gamla filmerna. Vi har ju till exempel Charlie Chaplin och så. Jag tycker gubbarna rörde sig med en hisklig fart. <laughs> Eller man kanske ökade farten på något vis. Men eh, det var en annan hastighet på de här äldsta filmerna. <laughs> Ja, jag nämnde Charlie Chaplin och jag hade ju också hela den halvan och sånt. Jag tror det var någon danska gubbar som hette någonting med eh, ja, var det? Fyrtornet och Slepan tror jag. Som var ganska lustiga gubbar. Jag tyckte myrstackarna rörde sig också, men sen när regnet kom idag så kanske de försvann. Jag vet inte om myrorna rör sig i myrstack när det är blött. Och dans. Ja, det låg eh, hästskit någonstans faktiskt. Jag var tvungen att... Jag tror att det var på Solensvägen så det låg hästskit i kanten på vägen där. Eh, mycket märkt faktiskt. Ja, det var det faktiskt. När man är på väg hem så låg det hästskit där eh, i kanten på Solensvägen. Som jag var tvungen att undvika. Ja... Jo, jag kan nämna en sak förresten här kortvarigt. Det var väl tydligen efter ett möte med Åkesson Est. Jag tror att det var i Mariestad. Eh, Åkesson bevakas ju självklart dygnet runt av Säkerhetspolisen och efter mötet med SD Åkesson han hoppade in i en bil med Säkerhetspolisen och det skedde ett lättare attentat men dock har ingen människa kommit till skada där faktiskt. Jag har åtminstone ett försök till, eh, till skadegörelse där. Eh, riktat mot, eh, mot Åkesson. Men den här gången gick det bra. Dock har man ju då gjort en polisanmälan där med flera brottsrubriker och det handlar faktiskt om eftersom det var poliser från säkerhetspolisen inblandade i händelsen så är det ganska så allvarligt där. Ja, de här bruttorna i Spice Girls återförenas. Det är nog inte den musikdräkt som jag brukar lyssna på och dessutom tycker jag att P4 har en minst sagt förskräcklig, hemsk, pissdålig eh, musik. Eh, dock så kunde man väl igår höra Van Halen där med Sammy Hager som sångare. Men merparten av den musik som P4 spelar tycker jag är minst sagt väldigt dålig. Det måste vara svårt att vara eh, boken eller äldre här i landet och försöka lyssna på P4s eh, pissdynga. Och om P4 har pissdynga till så kallad musik då ska vi kanske inte prata om P3 där. Eh, med en massa eh, svarta negrer där som rapar och hiphoppar och har sig. Det är faktiskt snäppet ännu värre. Så det går inte att lyssna på. Nej. try vilken bra låt. Ja, det är så dåligt så det går ju inte att beskriva med ord. Eh, musik, så kallade musiken. Och som jag sa då i P3 ännu värre, det går ju inte att lyssna på överhuvudtaget. Det var meningen också att P4 skulle vara lite mer musik för lite äldre människor, höll jag på att säga, men det verkar inte vara så riktigt. Ja, rent allmänt så är det ju faktiskt så att många grupper har ju då återförenats också, ni vet, men ofta inte med originalmedlemmarna där. Jag minns att eh, gruppen Eagles var ju nedlagda vid 16 år där. Och sen så kom gubbarna tillbaks igen. De har väl soloprojekt och så. Och ibland kan man undra om det är så bra att gamla grupper kommer tillbaks igen där. de är ju aldrig lika bra som de, de hade varit igång i själva tiden. Jag vet inte om småflickorna brukar lyssna på Spy Girls längre. Eller om det är... Eh, vad heter hon den här? Britney Spears kanske. <laughs> Ja, jag tror jag aldrig hört någon låt med den gruppen överhuvudtaget. Det är inte riktigt min stil kanske man kunde säga. vi kan lyssna lite grann här på de senaste programmen, åtminstone måndag till torsdag med David Duke Show. Det släpar efter lite grann i arkivet där så att fredagen kommer bli senare. Men jag har i alla fall David Duke Show eh, från Rens Radio. Archives.com David Duke Show från 23, 22, 21 och 20 maj. Det var ju vad hans eh, radioshow måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Ja, det är lite visst med grupper med eh, snygga och eh, lättklädda, eh, häftiga damer som vippar på rumpen och ja, lite högkläckat och snygga ben och tuttar och såna här saker. Och, så. Det säljer så att säga rent allmänt faktiskt. It's gonna be the year of the men det är klart, det räcker inte med att de är snygga och fräscha, vippar på rumpen och sådana saker. De måste ju kunna prestera någonting på musikfronten där. Och sälja platt eller så. Det finns ju en del grupper som är rent eh, tjejer så att säga, bara tjejer. är väl inte så väldigt vanligt. Men som sagt var hårddisken är lite äh, liten typ på D-datorn här så att jag kan inte belasta den så mycket. Man äh, borde ha införskaffat för länge sedan en extern hårddisk men har inte blivit av så att jag får begränsa med filer och så. Jag ser någon på fyran som rör på käften. Jag kan inte höra vad hon säger Det är lite svårt när man ska lyssna på sin egen röst här. David Duke Show här. Från rensradioarchives.com Och nyheterna på fyran kan jag inte heller höra vad han säger. Eh, karl som rör på käften. Han är som det med det. Man kan inte höra allt och se på allt eller lyssna på allt och så där. fyra. Då ska vi se jag ska ha tillbaka min eh, volymkontroll som tydligen har eh, försvunnit här. Ska vi se. en gammal skröpig gråhårig kärring där med högklackat som ska avgå skavgårdar eh, heter mig i efternamn. Ja, hon är skrynklig som ett russin och ser ut som hon var 85 år. Hon borde gå i pension snart tycker jag med påsar under ögonen och lite hes i halsen. Mm, Kraxa som en gammal kråka. Krax, krax. Man börjar nästan gråta på slutet där. <laughs> Nej, jag tycker att jag kan få vila lite grann här och att vi lägger in lite grann här från David Duke Show 23, 22, 21, 20 maj har vi i alla fall här från lagringsplatsen på eh, Rens Radio där borta i Amerikat på andra sidan pölen kommer strax David Duke Show Sverigekanalen Dalarna, Sverigekanalen Dalarna, Sverigekanalen Dalarna, Sverigekanalen Dalarna, Sverigekanalen Dalarna, Sverigekanalen Dalarna Ladies and gentlemen, friends and open minded people, wherever you live across the United States of America, across the world, this is David Duke. And uh, take a look at my Twitter if you can. It's at, at Dr. David Duke, at Dr. David Duke. And uh, we have a leading tweet, which is a very powerful tweet. I show the President of the United States and a headline from thinkprogress.org. And the headline reads After a week of discussing war, Trump says there's no indication no indication uh, of threats from Iran. Well, who gave us the indication of threats from Iran? Well, we know who, do, who did it. The Mossad did it. Israel did it, just like they told us the same kind of thing back in the Iraq War. Boy, things change, but everything seems to remain the same. Uh, also, another news site and another uh, tweet that I did, which I think is a very powerful tweet, I have a very interesting tweet which kind of shows the true course of the power structure that we're dealing with, the international Zionist power structure that exists. And here is the headline Jewish lawmaker wants to criminalize offensive, offensive, that's in quotation marks, public displays of, guess what? Is it porn? Is it uh, gay rights marchers showing inflatable plastic penises jock- running around in their jock strap and kissing each other on the streets? No. They want to criminalize offensive public displays of, wait for it, Christianity in Canada. On March 20, 2019, Jewish member of parliament, uh, Roman Baber, from New York Center introduced Private Member Bill 84, which would open the door to potentially criminalize offensive public displays of Christianity in Canada. The bill passed second reading at the end of April and is now before the Standing Committee of Justice Policy. The bill is entitled Prohibiting Hate Promoting Demonstrations at Queen's Park Act. The bill provides that no demonstration, rally, or other activity that in the opinion of the speaker is likely to promote hatred against any identifiable group shall be permitted on the legislative grounds. No reasonable or rational person accepts or agrees with the deliberate spread of hate. It's unacceptable in civilized society, unquote. The problem is, folks, that with this bill is the fact that the definition of hate is uncertain under Canadian law. That's interesting how we have this 1984 Orwellian term, hate speech. Hate, you know, using hate speech is simply to describe a difference of opinion, or even more importantly, exposing the hatred evidenced by others, like this member of the Canadian government that wants to absolutely criminalize speech and criminalize political and cultural and religious expressions that's really amazing. these same people have promoted the erection of, <laughs> and it's really amazing, menorahs, Jewish symbols at Hanukkah every year. And that's a celebration, by the way, of a massacre of Gentiles and Greeks, and a massacre also of Jews who dared to assimilate with those hated Gentiles. Of course, that's never described as hate to have a monument. We have the same thing in America, right in front of the, right in front of the White House every year, giant 30 foot menorah, one of the biggest in the world, where they have rabbis light it. Now, the same United States government and the Supreme, the same Supreme Court of the United States of America that outlawed Christian symbols going up for 200 years of our existence from 1789 to 1989, you could put up a nativity scene at a city hall or a Christian cross commemorating something or veterans or Christians on top of a mountain or any, any sort of public or federal land. But the Supreme Court ruled that was illegal. It was a violation of church and state, even though that word isn't used in the <laughs> in the Constitution of the United States. But the same decision, and this seems this seems strange, but you have to understand we live in this Orwellian world. Two plus two does not equal four anymore; it equals five. And two plus two is well, if a menorah uh, can be put up. And it's the oldest symbol of Judaism, which is easy to prove. Why in the world couldn't a cross be put up at Christmas or a nativity scene or something expressing Christian views? After all, Christians are at least 75% of the people, and even non Christians, for the, the greatest part of them anyway, don't mind Christian expressions at Christmas time and, and Christian religious expressions at Christmas time. They don't mind Christmas carols. They don't care. But we have 2% of the population, this Jewish percent that has this disproportionate power in our government and a power in the media because why isn't this Jewish dominated media, this Zionist dominated media, why aren't they pointing out this hypocrisy? So the problem is that the bill is very uncertain under Canadian law. There's no consensus in Canada, for example, that anti Semitism and any other discrimination on the basis of faith, whether Christian, Islamic, Sikh, or Hindu, is indeed hateful or vile. The B'nai B'rith in Canada, which they have in Canada just like they have in America, like the ADL, the Anti Defamation League of B'nai B'rith, which is a Jewish organization, which, by the way, defends the crimes of Israel constantly and condemns any criticism of Zionist crimes of ethnic cleansing, murder, torture, shooting down Palestinians, whatever. That they defend them. They, you know, they're not banned. They're not called hateful. They're not denied Facebook presence or being get, being treated treated fair on Google searches or something. I mean, this is insane, isn't it? But this is what's going on. So now, there are other applications that the world, word hate uh, has that are problematic. For example, it's been well established that the LGBT community demands unquestioning acceptance of its agenda and insists that any opposition to it is silenced. Now, this is done by what? By discrediting those holding opposing opinions about the normal constitution of marriage, which is always, for the last since its existence has really been about a man and a woman and the creation of a family. Uh, society's had this definition for years, but if you don't believe that, then you're, quote, hateful, bigoted, homophobic. You know, no single individual should have the legal right to define hate and ban expressions of speech or demonstrations, especially on the grounds of a legislature or a Congress or a parliament in Canada. Uh, the citizens should be denied freedom of speech, and we condemn countries such as China, which they say has political dissenters being put in prison. We condemn that. We condemn that as horrible. But for some reason, we are evoking this kind of uh, legislation in Canada and Europe and the United States of America. It's really modeled after the outright hostility toward Christianity. I mean, people in the Soviet Union in the early days could be put in prison just for having a Bible, believe it or not. Uh, it's just unbelievable. They killed tens of thousands. I once dated a, a very nice uh, Russian lady whose grandfather was actually killed during the early days of the Communist Revolution. He was, in fact, an Orthodox priest. Orthodox priests could marry. He was murdered, tortured, and murdered by the Soviets. Fact. This is the kind of thing that's going on. We've also seen the support of the Iraq War. The Iraq War was not only against Saddam Hussein, it was really against also a war really that affected greatly harmed greatly the Christian people of Iraq. Almost a million Christians were in Iraq. They were given freedom, they were protected by the government. And this war that the Zionists sponsored put these people in risk of their lives. There's only about 200,000 left. Most of them fled. They fled to Syria, which accepted them, which has a very strong Christian community. But our country, under the control of the Zionists, attacked a secular government that gave Christians protection and freedoms and rights. They, in fact, there was no Sharia law in Syria. Christian girls could don't have to even wear a covering on their head when they walk in the streets. They can wear a short skirt. They can wear a bikini at the beach if they want to in Syria. But we had this incredible insanity of this war supporting ISIS and Al Qaeda, as I've been talking about uh, recently. I'm going to play, in fact, the tape I promised to play yesterday, but we're going to we're going to hear that tape of the former head of Mossad pointing out and admitting that Israel was treating, supporting Al Qaeda, and how that well, why were they doing that? Because Al Qaeda did nothing to them. I wonder why. In fact, I have one Israeli headline saying that when there was a firefight between Al Qaeda. This is the same Al Qaeda folks that are is blamed for the 9/11 catastrophe and mass murder and destruction. That I have I have the headline from Israeli newspapers, La Mariv and other papers, talking about how that when Al Qaeda, this is the same Al Qaeda and ISIS that murdered has murdered people all over the world, killed children and apologizes, apologizes for firing on Israeli troops. This is the same Al Qaeda, the same ISIS that has absolutely killed incredible numbers of civilians, beheaded children, murdered constant or, or incredible numbers uh, of kids and women and adults and committed rapes and everything else. And uh, but they apologized to Israel. Now, why is that? Well, it's obvious to see it, to see why. This is the reality of our world today, folks. We do live in a 1984 world. The sad thing is that we have this image that you know it's they're much better. The Zionist tyrants, tyrants, the Zyro tyrants that run this world and run America, are much better at disguising their tyranny than Big Brother ever was in the book 1984. Uh, they it, it seems like we have freedom. They always tell us that we have freedom. It seems like we have the ability, and yeah, we can maybe put out a leaflet. However, we might go to jail now if you dis- distribute le- uh, leaflets door to door about a different political opinion. Every time there's a leaflet being distributed about white rights or white heritage or the are opposing the purposeful ethnic cleansing of this country by the lack of enforcement of our immigration laws. These are laws that we enforce very vigorously against American citizens. If you try to cross the border and don't go through customs or immigration or try to hide things, you're guilty of a felony, a criminal offense. But we don't even enforce our immigration laws. We have a government that's purposefully has an immigration policy since 1965 that uh, discriminates against European applicants. Really, that's the way the fundamental basis of the program works because it's based on family reunification and other issues. And it goes against Europeans and it discriminates purposefully to make America into an ethnically cleansed nation where European Americans aren't allowed to be and maintain a majority of the country their own forefathers created. I think that's basic human rights. I believe as well my often co-host Patrick Slattery believes the same. Let's bring him on. Dr. Slattery, welcome to the show. Are you there, sir? Thank you for having me on again, Dr. Duke. Yes, well, it's great to have you on. So, so this is another good example of what's going on here, this in Canada, and what's going on around the world, and the absolute destruction of the most basic of human rights. What is more fundamentally basic than the right of human conscience, the right to have an opinion, the uh, right of people to express their opinions. And uh, we have a situation where the most evil and degenerate and destructive presentations, even obscene, which always was never considered part of the realm of public speech or political speech. Our ancestors very clearly defined the difference between uh, obscenity uh, pornography and political speech. They believed political speech could be protected, but they saw pornographic uh, literature. In fact, the Supreme Court decisions all the way up to the 1960s uh, defended the idea that pornography could be prosecuted and prevented legally. At the same time, they at the same time they protected uh, political thought. So, I mean, we have an upside down world where you know there's so many disgusted. There, you can buy any sort of communist Violent Revolutionary book. You can buy Karl, Karl Marx's uh, Communist Manifesto or Das Kapital. And under the principle of communism, 100 million people were killed or under that banner of communism. And yet now you can't buy my book, an academically uh, styled book with citations and footnotes, and it was done in a very decent manner a reflective manner, manner without hate, without oppression, certainly without any cause of violence. In fact, the very opposite. And yet, even though I was a major public figure elected to office and I'm still in the headlines every day, for some reason, people don't have to have the right to go to the biggest access point for books in the world to read my own biography, which I would I would believe should be part of the historical rec- record, and to keep people from doing that what is different about that uh, than the Nazis burning pornography? And that's really what they were burning primarily. Uh, communism and pornography in, in Germany during those book burning. What's the difference between silently taking a book out of circulation or preventing the book to be sold? And when you write a book and you make effort to do that and you publish a book, obviously to be able to be afford to get out your opinions, you have to have a way for people to buy the book. So if you take away their the right of people to buy a book, uh, you take you know you take away the ability of the writer to spend the time doing the book he needs to, uh, to make the price a decent price because you're printing enough copies to make the price reasonable and decent, and you're really suppressing, completely suppressing the most fundamental values of freedom of speech. But then again, even though a lot of people got to be aware of this now, I'm a very well known figure uh, in the United States, America, and the world. There's no, there's nobody in the media standing up in the, in the mainstream media standing up and saying this is really wrong that David Duke can't tell his side of the story. They can have movies about him like the KKK Klansmen, which is nothing but a pack of vicious Zio lies. You know, there was never any attempt by the KKK in the 1970s to attack or murder any black woman, but there was in Colorado Springs a open plot to crack my skull and to keep me from speaking, even at the point of killing me or police officers who got in the way. And that's all admitted in the original book of the movie, but you can't even, you can't even, you don't get my side of the movie. You don't get my side in any movie and now I can't even write my own book, and I have a historical record in politics. Can't even write my own book, and and offer that to people in what is certainly the biggest means of book sales in the country. That's the biggest bookstore on earth, and to ban that from, uh, well, from Amazon, and also to not, even though you would think a book by me because of my notoriety, even books by Hill I sell a lot and published by major publishers. Uh, you would think, you know, that well, maybe some publisher would be interested in my book because it's shown it's got five star ratings. It had that anyway in Amazon before it took it down and they took down all those ratings. Uh, you would think that they would do it. So you, you can't get the book published. You can't get the book distributed properly. You can't get the book reviewed by Arzio Media. And you can't even sell it yourself by Amazon and now, of course, the, the Zios are trying to keep take away, and according to them, in a couple of weeks, uh, my credit card uh, merchant accounts are going to be taken away, so people can't even use the internet, which is about 90% of the commerce today in the world. They can't even use the internet to purchase one of my books, to get a copy of one of my books. And, but this is a non-event. It's down, as George Orwell would say, down the memory hole. So there we go. Well, you had mentioned <clears throat> um, at the top of the show, <clears throat> excuse me, about Canada and um, you know the crackdown on displays of Christianity in Con- in Canada. And uh, I was just going to say, where's Dudley Do Right when you need him? But I guess <laughs> not. Um, I hope you get that. I, I know that in your childhood you were you had your nose buried in books. I hope you watched enough TV to know who Dudley Do Right was. <laughs> Yeah, well, my, my favorite program was uh, was Rocky and Bullwinkle. All right, okay. As a kid, I loved that show. I used to fraction fairy tales and uh, the the history part of it. I mean, I, I took Boris and Natasha. Yeah, I was it was a great program and it was very intelligent show. And I think I was a pretty intelligent kid, so I really appreciated. Even adults seem to like that show, and I I watched a few reruns of the show. It's available on the internet and it, it's actually quite entertaining. And there's a lot of stuff in there that a lot of kids wouldn't even get in terms of some of its uh, hidden humor. Yeah. Uh, I recommend that to anybody. Okay. Well, thank you for that. Uh, it, regarding your books, you know, there's not even a pretense anymore of of freedom of ideas, freedom of speech, freedom of the press. There's they've done away with that, uh, so that um, so yeah, it's not news uh, there there is an effort to shut you down, to shut your ideas down, or people of similar ideas. You get deplatformed, you get kicked off of Amazon, which, uh, yeah, Amazon sells all sorts of horrible stuff, but they won't sell your book. Uh, and then, of course, the the financial powers that be uh, won't let you sell it on your own using any kind of uh, of settlement system, credit cards or, or PayPal or whatever. Yet, if, if you want to buy pornography on online, I mean, there doesn't there seem to be an awfully big pornography internet and uh, uh internet based pornography inter. Yeah, they don't uh, have any trouble getting merchant services, that's for sure. Yeah, they don't have any trouble with it. Uh, so, so I, I mean, they're they're being very open about um, what is not allowed. And what is not allowed is the, the type of things that you say. Why? Why is that so scary to them? And it is scary. If it wasn't scary, they wouldn't bother. But it's, it's scary to them because this is really what gets, um, what underpins the system, this current anti-white system is, uh, ignorance. It, it really is ignorance, and anything that is going to so Alex Jones. I don't know. Maybe Alex Jones has gotten a little bit too close to the truth. He's had a, a long career and he's got a very, very high profile. But I think they left him alone for so long because he was leading people down various um, rabbit holes to nowhere. But uh, but I, I we. They I what I think about that before you go out, Mm-hmm. I, I'll tell you what I think about that before we go on. But they really couldn't afford somebody uh, uh, much more independent media, obviously, than the mainstream media, uh, who had a big impact in the election. And there's no question that uh, the support that Jones gave Trump, it was the only basic media that unqualifiedly said oh, we endorse him. Even Fox didn't do that. A lot of people on Fox opposed him. And they really saw Trump as a great enemy. In fact, they still do for the most part. The mainstream media does, and uh, a lot of people on Fox do, obviously. And uh, so they just could not afford there to be an independent media which could affect the next election year. I think they're planning on on making a change, even though for some Jews Trump has been really great for certain aspects of Israel. But I think the consensus among Jews is that they can get the same things for Israel from anybody else, but they're not going to get the uh, at least the ostensible kind of uh, you know acknowledgement that that immigration is an existential threat to America and Europe, as Trump really pointed out a number of times. Yeah, and of course there are a lot of there are a lot of Jews, the type of Jews that would be big in the media, who frankly probably don't even aren't even happy that that Trump acknowledged uh, the embassy change, that, you know, moved the embassy to Jerusalem, or uh, said that the Golan was uh, uh Israeli sovereign territory. Because what's the point? I mean, they de facto have been in charge of the Golan all these years. Why why draw attention to it? Why draw attention to it? Uh, so I, I, mean, obviously he's doing that to try to get a faction of the Jews behind him, the, uh, <laughs> the crazier of the Jews behind him. It's not a good strategy, but uh, there's not even a pretense anymore, really, of uh, of holding the First Amendment sacred. Of course, they've been attacking the Second Amendment, Amendment for so long, and the First Amendment on college campuses now safe spaces and and you know, freedom from hate speech. These are these are the real values. Uh, freedom of speech is white supremacy, and you're hearing that more and more. I mean, I'm not just joking. You hear that more and more. Freedom of speech is white supremacy, uh, and more and more the uh, um, colleges are being occupied by students who don't have any heritage. Uh, you know, their, their heritage doesn't doesn't include freedom of speech. So they may be from other countries, they may be uh, black women, uh, but they don't identify with uh, either the founders of this co- country or the people uh, that built the country and built its institutions and honored its uh, constitution. They have no connection to it, and so uh, to, to say freedom of speech is white supremacy that's easy for them. So we're really at a, we're really at a turning point. It's a critical turning point. A critical we're at a critical juncture. But uh, I, I have some optimism. I hope you do too. I know you do. I do have some optimism because everybody's getting aware of it. They just and one of the reasons for this is even though they're trying to control it and they realize the danger of this and they worked very hard to consolidate their power over the internet uh, the internet is still a wild card, and the internet is the reason why there's been increasing quote unquote anti-Semitism in the world. But it's not anti-Semitism; it's simply recognizing the truth of Jewish racism, Jewish supremacism, uh, the, the, the organized, powerful Jewish elite uh, that has major organizations worth billions of dollars all over the world that work for the interests of Israel and work for the interests of Israel uh, and the Jewish people without you know, and at, at the same time damaging the rest of the world by these insane wars. Uh, here's another example of that, by the way. It is something that just came out two days ago, and it shows you. I've been talking a lot about how what the what the Jewish people and the state of Israel get to read in their publications. And by the way, the same thing is true in America. Uh, it's really amazing to publicize and to share with our audience and with the readers of davidduke.com and my Twitter followers to read, let them read what major Jewish organizations in America and Europe are saying, and Jewish leaders are saying, like this Canadian Jewish guy, in terms of suppressing uh, Christianity, to, to find out what they're doing and what they're saying. Uh, and the interesting thing is in Israel and in the Jewish press for Jews, it's more even uh, marked in Israel because they feel more secure there. They say things in the Israeli press that you would never hear in the American newspapers. I'll give you an example which really illustrates it. Now, Haaretz is the one of the most famous newspapers in Israel, one of the most read. It's the oldest daily in the state of Israel, has an old and uh, very, very powerful history. And here's an article and this comes out, uh, this is May 20th, just a couple days ago. Analysis Netanyahu's Iran Dilemma. Now, listen to this, Patrick, and, and listen to this, folks at home. Netanyahu's Iran Dilemma. Getting Trump to act without putting Israel on the front line. And the subtitle Even if Trump's instinct tells them it's best to avoid war with Iran, no one can be certain of his intentions, not even Netanyahu. And I just want that to sink in. I know you know you're very, very prescient uh, in, in, your analysis, Doctor. And I want the people listening at home what this means. What they're saying is Netanyahu's Iran dilemma, getting Trump to act without putting Israel on the front line, and that's essentially what we've seen for years and years and years and years. The, the, the so-called Laban affair or Operation Susanna when they attacked the American installations trying to blame the Egyptians. They did the same thing with the Libya in 67. You know, that was trying to get America to fight their wars for them and bleed for Israel and pay the price of the wars rather than the Israelis and for lies. Now, what they're doing, what they're saying right here is Netanyahu's Iran dilemma getting Trump to act without putting Israel on the front line. So here's Netanyahu's problem, right, according to Haaretz. To get America to put our troops, our ships, our young men and women these days in harm's way, in, in, with the threat of being killed, murdered, damaged, injured, the cost perhaps of trillions of dollars because this war will be a lot more expensive, I guarantee, a lot more bloody than anything that happened in Iraq. Iraq is like a backwater country compared to Iran. Iran's got missiles that they themselves have developed. They got they're very smart people, capable people, and by the way, much more moderate people religiously, but a people who are very dedicated to their country. And there's no way that we're going to get in this war without there being major American uh, casualties. And America can't even avoid this by simply bombing them. Uh, they're going to shoot down a lot of the bombers anyway, but uh, America can't avoid them really taking a toll because they have the ability to take a hole in retaliation for this war that the Zionists are supposed to create. So they want us, and this is admitted basically, that's the headline, to getting Trump to get into war for Israel, right, without putting Israel on the front line, right? That's and I the think dilemma. That, yeah, and not having Israel be on the front line, I think you can take that in a literal sense. Yeah. That uh, Israeli troops don't get killed, that Israeli that Israel doesn't get attacked, but I think also in a figurative sense that Israel's not going to get blamed for it. That it's going to be maybe the military-industrial complex that gets blamed for it, or oil. Uh, you think of the "no war for oil" meme that came out of the uh, Iraq invasion. And that sold in part because Dick Cheney had the Halliburton connection and Condoleezza Rice had been a board member. Not, she had been a, you know, window dressing board member, a, a, a you know, woman and a person of color board member for, uh, what was it, for um, Chevron. But when you got down to it, the push for war wasn't coming from the oil companies; it was coming from from the uh, neocon Jewish Zionists, and that's clear. And you know, lots of people have admitted that. Uh, lots of Jews have admitted it, uh, and, and, I think that's the other meaning of this: that uh, if there's an attack on Iran, it's not going to be blamed on Israel that it's going to be the military industrial complex or somebody else or, or just Trump, just Trump being horrible person, orange man, that Jews won't be blamed for it. I think I that's think, the other meaning of. Yeah, I think that's a very good analysis. I think that's abs- absolutely what's really going on here. No question about it in, in my mind, for sure. So, yeah. um, yeah, but but the thing is, again, it's like you know, and also I think that these people, these radicals, I mean, they, they've said this a million times. You know, Ben Gurion made the famous statement that if they could have brought uh, even a third of the Jews and the children of, of, Europe to Israel, rather than have them die in the Holocaust, um, or you know, they'd even bring a third and have the Jews face Holocaust in, in, in Europe, they still would have done it, right? because they didn't want the you know it was just really amazing kind of they they are willing to do things that are just kind of unthinkable um, and they, they do this all the time and, and sac- I think they're willing they're to willing certain, sacrifice a lot of their own. They're willing. Yeah, I think. Yeah, I, sacrifices. I think what they feel like if they, again, uh, uh, Iran presumably does not have any atomic weapons or anything, and I think that you know so I think they're thinking with their iron dome and with other precautions, uh, they can make those casualties in, in the acceptable range, even if it's in a thousand or two thousand Israelis die. Uh, this is what they th- uh, this is what they're thinking. They have a chance for another modern day Holocaust, so to speak. That's how it'll be portrayed as we as we kill hundreds of thousands of uh, Iranians, and that will be the excuse to do it um, they got another Holocaust, and they can feel, well, that's you know that's doable. We'll, you know, we'll take a thousand casualties, and all the rest of the Jews in Israel and all over the world will be so radicalized and so dedicated to Israel uber alles, and Israel, no matter what Israel does, to support Israel and and quiet criticism of Israel. I think that you know these people are evil enough to to attempt to do that. That's that's my opinion. Yeah, and you know, Iran doesn't have nuclear weapons. They they could develop them, and they do have they do have rockets that uh, can reach Israel. The thing about but those are conventional weapons, and so you know that's a whole different thing. The thing about Israel's situation is even though it's got a, a massive nuclear arsenal, and it's capable of this uh, Samson option where it could uh, send it's got intercontinental nuclear weapons. I mean, it's got it's got everything. It could strike out in all directions, but they still have this vulnerability that their people are uh, on. Eh, you know, they're in this geographic entity that's about the size of New Jersey. That's very compact, and even when we say it's the size of New Jersey, uh, the southern half is is desert and people aren't living there. So the people are very very concentrated, and uh, it doesn't matter how many missiles Israel has. If um, you know, if Iran were to have, uh, well, if and this is the Jewish way of thinking of it, if Iran were to have one and it, it blew up in Tel Aviv, or you know, two and it, it took out Tel Aviv and Jerusalem, Israel's done for. It doesn't it doesn't take it doesn't take hundreds. It doesn't take a large arsenal uh, so Israel does have this this vulnerability, and of course, when you mi- mix that vulnerability with the Jewish paranoia, then and, and inability to, to trust others, you can't you can't trust. It's much better to dominate. It's much better to subjugate and be sure rather than to trust and not be sure. And they can't trust anybody. Uh, and of course, because they act this way, uh, there's animosity towards them. You know, if they if they would just give up their their old ways, their traditional ways of trying to dominate and and, and force themselves on everyone else and act like a normal person, a normal people instead of God's chosen people. If they just tried to act like a normal people, they wouldn't there wouldn't be the animosity towards them and, and then they wouldn't they wouldn't need to be paranoid. But because their paranoia fuels this this uh, vicious cycle because they're paranoid they have to dominate others because they dominate others others resent them and then they feel the resentment and they feel they have this need to go and dominate others that's the way i see it yeah so you know, so you know you lose a few people but you you radicalize and you get a tremendous unity among your own people around the world even though you, you're the ones that caused the death of them right Mm-hmm. And at the same time, you with your media, you make out Israel to be the victim, right? Rather than the perpetrator. I think so many, how many times over the history of, you know, the 70, what is it now, 70, 71 years since uh, Israel declared independence, how many times has the Arab League or some other uh, uh, collective of, of Jewish enemies offered Israel, okay, look, just just be reasonable about this. Just you know, let uh, Palestinians return to their homes, or just um, let the West Bank be the Palestinian state, or this. There have been so many um, offers by Arab states or Palestinians to say, okay, we're willing to concede A, B, C, and D, but let's just draw the line here and let us have E, F, and G. And the Israelis won't. And there there have been so many generous offers to the Israelis. They always frame it the other way that they give a generous offer to the Palestinians, and of course now this deal of the century that we were hearing about a few weeks ago from Jared Kushner, the deal of the century was okay. Uh, you can have the West Bank as long as we can turn the West Bank into a Gaza-style open-air prison. That's the deal of the century, and they—that's exactly right. They keep, you know, you and literally you give them an inch and they want a mile and they won't take they won't take um, any reasonable offer that that really rewards them for all of their be- bad behavior up until say a decade ago or two decades ago but let's you know let's draw the line somewhere they won't draw the line anywhere and then they, yeah. wonder, they wonder why uh, they're the world's pariah. And they get away with this. I mean, I don't even see, I read a lot of European newspapers and British newspapers and stuff. I don't hear anybody, I don't see anybody uh, in the global Zionist dominated media simply calling this out and saying, how in the world are you going to have a fair agreement to the Palestinians if the whole thing is put together and the, and the referees, so to speak, in this game, it's not Game of Thrones, it's Game of Guests of Palestine. If the referees are on one team and they're really vile radicals on on one side and not you know not somebody yeah. that's unbiased, how in the world? Why wouldn't that be called out? Say, how in the world can a radical Jewish Habad member, which is a very radical, hateful organization against Christians and hateful organization against non-Jews viciously. I mean, the guys that started that said that, that non-Jews are like animals, literally. And the great Reby, who, who Kushner goes and prays to, said the same thing. And, uh, and Chabad, you know, calls Gentile women just routinely shiksa, which most Jews do, which means basically piece of meat or whore. Uh, it's an N word uh, for Gentile girls, little girls and adult women. I mean, it's unbelievable that they get away with it, but that's that's the people, that's mm-hmm. the guy that's going to come up with some fair agreement, right? Yeah. Between, so, yeah, so between have... his fellow radical Jews and and the and the poor Palestinian people. Jared Kushner, the point, point person on Middle East peace, uh, but then you get the uh, you know the other <clears throat> method of going about this take somebody like Elizabeth Warren. I saw her a few nights ago on TV, and she was asked about th- this situation. She says, "You know, it's not our job to tell them what to do. It's our job just to get them to the table, and and you got to let the parties decide their own future." Could you imagine, like, if you had uh, like Elizabeth Warren saying, "It's not our job to stop somebody from beating his wife." It's it's up to them. They've got to get together and work out this problem th- themselves. Could you imagine her saying something like that? Yeah, of course. Yeah. So I mean, it's it's not our job to make sure the woman's not beaten to a pulp or murdered or tortured, right? In in the basement of the of the guy that's doing this. No, no, no, no. We we guess they have to work this out themselves. And, and, but well, they're not going to really work it out themselves, right? Because, all at the same time, you're yeah. supplying the, the the man with with the rope and the uh, brass knuckles and everything else. Yeah, that's right. And the, and the torture chamber equipment. the torture chamber. That's exactly right. Wow. This is a, this is getting to be a powerful show. One more blockbuster show on a lot of these issues. You know, great stuff. What else is on your mind today? On my mind is because uh, I don't think we've talked about it for a few days. The the impeachment of Donald Trump, which uh, even though Nancy Pelosi and probably Chuckie Schumer, Chuckie Schumer doesn't have too much to do with it being in the Senate at at this stage, but the House leadership really doesn't want to go down this road because uh, it's not going to go any. It's not Donald Trump won't be impeached, and it's not good electoral strategy. But of but the uh, what it, what is it? What is the uh, the young kids' term for it? The the Democratic base has been so gaslit into thinking that Donald Trump's really going to they're going to really overturn that election. And so all the younger members of the Congress and uh, a lot of the darker members of the Congress, like uh, Maxine Waters, all the, this faction of the Democrat Party is just pushing openly for impeachment, and they're going to start impeachment hearings. And of course, over what? Over a cover up, a cover up of, you know, at least in the case of Watergate, and in retrospect, I'd been somebody who despised uh, Richard Nixon uh, and was for his impeachment. But in, in retrospect, that was that was a really stupid thing. Uh, in, um, in the case of Donald Trump, uh, but in the case of uh, Nixon, okay, he had covered up a, uh, a, uh, an actual crime that took place, the breaking in of of the Watergate offices. In in the case of Donald Trump, they're accusing him of covering up crimes that never took place in the first place, right? So or I, I don't know. It's the whole thing is is bizarre, but I just thought we, that's something that is actually going to be a thing. They're actually um, the Democrats are actually uh, having this struggle, open struggle right now within their caucus as to whether or not to start impeachment proceedings against Donald Trump. And I just thought I'd raise it and see what you think about it and again, we have such clear analysis on this program. Let's just take a look at the whole thing. It's very, very interesting to notice how that, if not for the whole uh, Rosenstein, and he's the guy that authorized the investigation, and the investigation was all start, started by Fusion GPS, which was actually uh, right out of uh, Irving Crystals, Republicans. Republicans started this whole thing. They just passed it over to Clinton at the end after it was obvious that they, they couldn't really oppose Trump and support this. And have, as it was, I think they the, the Weekly Standard went bankrupt. Some of some of Crystal's other publications are still functioning, like the free so-called Free Beacon. But it's very, very interesting to me that without this massive vile attack on him by the Jewish power in the New York Times, the Washington Post, ABC, CBS, NBC, right, CNN, all these all these factors. Without that, I think probably a lot of things that Trump did in regard to Israel probably wouldn't have happened. They were because they got Trump coming up from air because they were drowning him in these attacks and the threat of jail and prison for himself and his kids. And I'm telling you, I, I believe that you can't make ever a deal with these people. That if Trump doesn't get reelected, which is possible, or even in four years, they will go back and prosecute him for these crimes as soon as they're able, as, as soon as he doesn't have the mantle of the presidency behind him. I think they'll prosecute his kids, himself, they'll destroy him. They'll launch an international campaign to destroy his businesses, his future, his children's uh, viability. Probably the only guy who will escape that will be uh, Jared Kushner <laughs> and Ivanka, the Habad people. But um, the interesting thing is that with, without this double pincer movement, both the opposition and the controlled opposition, without that, I don't. I'm not sure that Trump would have moved the capital. I'm not sure that Trump would have bombed Syria. I'm not sure that Trump would be allowing Bolton to do this stuff, send yeah. this carrier. Yeah, I think these are all desperation moves on Trump's part. And yeah, exactly. I'm not saying that Trump's a good guy, and whatever, what, for whatever reason, he betrays his country and the millions of Americans that will suffer because of this insanity of this war and the other individual people. There's got to be a morality. I do not believe that any person who's moral could make up a war based on lies and deceit, like Iran's the biggest exporter of terrorism, which is a big lie, when our when our closest ally in the Middle East, which is Saudi Arabia, which Trump himself admitted did 9/11, he himself said the Saudi Arabians were responsible for 9/11, and now he's over there giving a, a sword dance to them. He said this in 2016. The United States Congress, in its report, 28 pages report, said that Saudi royal house the Saudi intelligence and the Saudi government were right in the middle of 9/11, and this was kept from the American people for years. And again, the media didn't make any big deal about it because the, the because Saudi Arabia became very important to the Zionist agenda in the Middle East. They needed Saudi Arabia, and, and they needed to sign on to this radical jihadist agenda in the rest of the Middle East and in Europe uh, in order to smite their enemies, such as Iraq such as Iran, such as, well, Hezbollah, and such as Syria. So they needed to increase those tensions, and so they supported the Saudis, and even the New York Times, even the American, they did it more subtly. They couldn't openly say we support ISIS, but I, there's a headline in the New York Times from April last year by Friedman, the top one of the top pundits of the New York Times, and the headline reads, "Why is Trump bombing ISIS?" Why is he bombing ISIS when, when all these jihadists and ISIS and Al Qaeda are just great for us? Because they're fighting the real danger in the Middle East, Syria. And again, two plus two does not equal four anymore. It equals five, but you never hear anybody even allowed to challenge that ridiculous statement, two plus two equals five. Uh, because what, what they do is they don't allow people even to to challenge it. it it's it's a thousand times it's been put on national media and these talk shows and news shows. Iran's the biggest exporter of terrorism, and they don't allow anything. They don't allow one person to say, "No, it's not. That's ridiculous." Uh, Saudi Arabia is a big supporter of terrorism, including 9/11. Why do you make these lies up? You know, why would you in the world support or to destroy a country who was actually fighting and dying against ISIS and Al Qaeda, which was a true danger to both Syrians, innocent Syrians, and Christians, and even Europeans. How can you even do that? Well, that's enough. We don't we don't have any more time. But thank you so much for being with me, Dr. Slattery. And I urge people if I, you can't buy my book right now from Amazon, my autobiography or Jewish supremacism, but you certainly uh, can go to davidduke.com, buy copies and support us and be generous, please. We need your support right now, very much so. And as you know, there is a lawsuit also that's been launched against me, against me even though I wasn't even an organizer in, <laughs> in Charlottesville. And I was in favor of uh, nonviolence. I went there to support our monuments and support our rights. And, and that's all. Uh, but I'm being sued. But you never know in the courts. You need support, and uh, we need support even to make a defense. So we appreciate your support for this work and for our legal defense as well. Thank you so much, folks. Bye bye now. Years now, and want you to do the same for your sake and the health and safety of your family and loved ones. Take the banner at the top of runts.com and prepare to learn how to save your life. After years of searching, I finally found the only food storage company in America offering a complete line Ladies and gentlemen, this is David Duke, and this is the David Duke program on the Rinse Radio Network, and I'm glad to be here today. Still alive, still kicking, um, under siege in many ways. As you know, my books are now banned from Amazon. to get them, you've got to go right to my website, davidduke.com. They really don't want these books to get out to the world because they're so powerful. There's no hate in these books. There's only light. There's only truth about the reality of the world and exposing of those forces that are leading this world to war and degeneracy and destructiveness, not only in terms of the, of the incredible costs of war and the human suffering caused by war for their powerful objectives, but also their leadership or their control, their domination of the entertainment media and the news media and the academic media is truly leading us to a society where there's more human suffering and more human pain and uh, more human degeneracy and degradation than ever before. I just read this morning how that uh, we have a epidemic of young girls between 10 and 14 years of age that are committing suicide. Imagine that. Imagine if that were your daughter, our son for that matter. But imagine between 10 and 14. What is it in this cultural milieu that we live in, in this Hollywood media, both entertainment, music, media? I mean, it's just amazing. We've been talking about the degeneracy and the sickness of so much of media for years. We know who runs it. It is a particular tribe. It's no joke. You know, if they're so superior and they're so great as it's always been said, and I and I think there's no question that the people who run the media are pretty pretty intelligent. I don't think they're necessarily rocket scientists. I don't think they're great physicists necessarily or great whatever, but they are intelligent enough to run a business, uh, to make money, and they're intelligent enough to understand the basics of human psychology, and that's their expertise. They're good salesmen. But what are they selling us? I don't think it's a good life for ourselves and our children, and now they're trying to sell us a war with Iran. Uh, I'm going to go ahead and bring on Dr. Patrick Slattery now, and uh, we're going to also, I'm going to play an, another time, and I know a lot of you haven't heard it yet, but the interview with the former head of the Mossad, uh, Mr. Halevi, and uh, where he admits that Israel has been and was supporting ISIS and Al Qaeda. Al Qaeda, believe it or not, same Al Qaeda that uh, was responsible for the greatest terrorist attack in American history and over 3,000 lives lost and really trillions of dollars of cost to America and how that Israel was supporting Al Qaeda in Syria for their own political objectives. That's a real ally, isn't it? But let's go ahead and bring on Dr. Slattery. Dr. Slattery, welcome to the show. Thank you for having me, Dr. Duke. It's, it's great to be with you always. And um, I've got a couple things here. Uh, the interesting thing is, I've got an article in front of me from, uh, I don't know if you had a chance to take a look at it yet, from Think Progress. The headline reads, Trump suddenly reverses course on Iran, says there's no indication of threats. Now, this President of the United States, folks, and he should be briefed by the top people. Let me give you a couple quotes, and we're going to get Dr. Slattery's take on this. Uh, quote, President Donald Trump spent the last week talking up possible military action against Iran, discussing the number of troops that would be involved, and threatening that war would mean – the official end of Iran. What he's basically saying there, folks, I think, I mean, the way I would interpret that, saying the end of a country, the end of a nation. Imagine somebody said the official end of America. Uh, that's genocide or a, a threat oh, to just wipe remember, out the whole country. Our politicians are allowed to speak that way regarding Iran. Remember, Hillary Clinton said that she would obliterate Iran. Mm-hmm. So there's always the threat of nuclear annihilation. That's always a threat. And of course, that type of threat is completely illegal under the uh, Nuclear Non-Proliferation Treaty, which is a very treaty that they obey and we don't. You know, the leaders of Iran, uh, and I and I and I know the country pretty well. I've been there before. I've lectured there, and at universities, and I've met a lot of the people, the leaders of the country. I, have met Ahmadinejad and many other uh, leaders of the country and the evidence is that none of these leaders have ever said, you know, death to America. Uh, they really haven't. Now, there's been chance of that by some of the more people that are very upset about what America's been doing. And as you said, Hillary Clinton said this, and and now Trump is threatening the official end of Iran. Uh, and I guess he's saying that threatening that war would be the official end of a war uh, of Iran. So if America attacks them first, <laughs> or America creates some sort of incident, that they're going to basically wipe Iran off the map. This is the president of the United States, and you, you know, the wonder people might say "Death to America" or call America the Great Satan. Uh, even though, uh, again, it's it's hard to even say a country is necessarily its leadership or the cabal that leads it because this isn't the American wishes. I just saw a poll that said 12% of Americans would favor a preemptive strike uh, with Iran that's pretty small. I mean, they, these these figures have been getting smaller and smaller, but of course the question is, where in the hell do you get 12% of people wanting to start, start a catastrophic war with another country that would probably cause the suffering and deaths of millions of people, all in the name start a war in the name of human rights. It's so crazy, but that's that's where we are right now. We're truly in an Orwellian period where war is peace. And uh, remember, the Ministry of uh, Truth in Orwell's 1984 was actually the Ministry of Torture. It's where they tortured people. Uh, excuse me, that was the Ministry of Love. I got to get that straight. The Ministry of Truth was the one that did the propaganda. That's right. That's right. So there, there we go. I mean uh, oh, so so this is Trump, you know, saying this. I mean, it's it, it's unbelievable. But then on on Monday, this is another quote from Think Progress. On Monday, he suddenly reversed course, claiming that there was no indication of threats from the country that would require such a response. So there you go. So that's the next statement, right? So all this crap that we got in the media. Yeah! deep. stund och eh, välkommen till ännu ett fredagsting. Det här är avsnitt 7 av Fredagstinget som sänds och spelas in klockan 09.00 den 24 maj 2019 med mig Dan Eriksson, med Magnus Söderman. God morgon. Och med Jalle Horn. Hej där ute. Hej där ute, alla är glada och ledsna. Eh, vi ska redan nu så här i förväg varna för att det här kan komma att bli känt som det stora hostavsnittet. inte höstavsnittet, det är alldeles för tidigt, men hostavsnittet. Eh, vi är alla lite krassliga, kanske till och med du Magnus va? Mm, ja, jag har varit, va? men jag börjar gå in i, en mer sådär <clears throat> kurant period där jag känner mig mycket bättre. Så att, eh, jag ska försöka att inte hosta, däremot så kommer jag göra andra typer av <laughs> kroppsljud. Ja, det känns lovande. Eh, jag har dragit på mig någon typ av rethosta som den, den utlöses av att jag talar. <laughs> Det är en jättedålig kombination i mitt arbete. Um, så jag sitter här och dricker C-vitaminberikat vatten och, och pepparmint-te just nu och försöker hålla halsen någorlunda eh, oretad. Eh, det, imorgon ska jag även vara på scen i Svenskarnas hus eh, och hålla tal. Eh, och då hoppas jag verkligen att jag inte bara står hostar. Det blir så oerhört dåligt tal. Jag är lite besviken på att det inte är virvlat eh, vatten med kolodialt silver du dricker. För att, eh, det sa det jag ingenting om. Jag kanske inte ville verka som en knäppis. Så kan det vara, så kan det vara. Nej men eh, kära lyssnare, vi har ju den här, eh, den här fula ovanan att vi sänder alldeles oavsett hur det låter. <laughs> för vi kan inte hålla käften så att eh, snörvlar, hostar eh, och liknande, då får ni helt enkelt stå ut med, med det och till alla er i chatten som är besvikna på att det här inte var det stora ostavsnittet. Det kommer komma i framtiden. Då ska vi prata om Roquefort och det, det kommer bli väldigt, väldigt spännande. Eh, ett mögligt, en möglig sista halvtimme kan man säga. Eh, och Jalle, vi hör här att du redan har börjat hosta så att eh, välkommen in i matchen. Ja, tack så mycket. Jag harklade mig faktiskt bara. Men jag är inte det minsta sjuk. Jag käkade en macka för eh, en halvtimme sedan som fortfarande sitter fast i halsen någonstans. <laughs> ja, nej, men det, det låter ju som ett rimligare problem. Um, vi ska eh, ha ett alldeles vanligt fredagsting idag, men även denna gång, precis som för två veckor sedan, har vi ju en världspremiär i musikpausen. Är det inte så, Janne? Jo, det är det. Tror det eller ej. Eh, jag lyckades stjäla till mig ytterligare en eh, låt av AIK-trubaduren från eh, hans nya skiva Guld, som tydligen heter. Ja. Och den låten ska vi spela i pausen tillsammans med era fina låtar. Och eh, till det vill jag passa på att eh, säga att eh, den här skivan Guld ska tydligen ligga färdig den 31 maj. Mm. Och då ska den finnas till, eh, om jag har förstått det hela rätt, till försäljning eh, i AIK-shops. Eh, det är framförallt där man kan hitta den. Tänker det är någonstans jag, också i Sundbyberg bakom, bakom någon buske där någonstans man måste in och prata med. Ja, ah, det är, någon, det är någon konstig, precis någon liten, om man buskar där, där i Solna. Jerrys livs i Solna har Ja, ah, just det. Just det. Ah, det är något slummigt ställe. Och eh, det finns tydligen en webbshop också, mycket slummig. aiktubaduren.se <laughs> aik-trubaduren.se Och eh, sen visar sig att Khan tydligen har en Youtube-kanal också som heter AIK-trubaduren. Och där ska <laughs> dagens låt komma upp som video idag, har någon lovat. Oj. <laughs> Jag vet inte. Jag, jag vet inte hur bra eller dålig den är, men det låter ju roligt i alla fall. Så uh, om, ni, om ni gillar sånt så är det bäst ni går in och kollar. Jag som har hört den här låten i förväg hoppas att videon eh, följer liksom det som händer i texten. Då kan den bli väldigt underhållande. Ja, just det. Och sen så en sista grej, eller en näst sista grej ska jag säga. Eh, om en månad, då kommer tydligen nästa skiva. Det är helt galet. Jag sitter, jag sitter och inte gör annat än AIK-låtar, den där AIK-trubaduren. <laughs> Aha, det är kanske hans jobb. Och <laughs> där ska det finnas eh, en, ännu en låt med hans största fotbollsfavorit. Ingen mindre än herr K-Mark. Jaså? <laughs> Och eh, ja, jag tror att det var ironiskt sagt. Ja. Ehm, och eh, jag tror låten ska heta Inte längre hetas när det gäller. Ah. Ja. Spännande. Eh, Spännande. Och eh, jag ska passa på att säga att jag håller på och rycker i en ny artist eh, på Sveriges sånghimmel om det blir av. en eh, Mycket konstig grupp, snarare en grupp. Mm. som heter något så bisarrt som Strippor och ladd. <laughs> Ja, det är fredag alltså. Det är, alltså Dan brukar ju vara den som säger ja, men jag måste start, starta partyt va? Ja, i, i pausen. <laughs> Men jag tycker att Jalle har ju gått ut stenhårt och så ökar han bara. Så att, eh, Partyt är nästan slut innan vi ens har börjat. Strippor och Ja, men håll i hatten nu. <laughs> jag har lyckats kolla lite på eh, spellistan på titlar till det här. Det ska komma en skiva eh, under, jag ska nog säga inte loppet av året, utan lite tidigare. Och eh, det är väl någon form av eh, kommentarer till vår tids eh, bisarra händelser och eh, företeelser. Och eh, ögonen fastnade i synnerhet på titeln till en låt som hette inget mindre än Kuken ska vara där fram och inte där bak. <laughs> Alltså jag skriver under på det eh, utan tvekan. Jag tycker det är fullt, ett fullt rimligt ställningstagande. <laughs> Det låter som en rolig låt i alla fall. Ja, ja absolut. Är det något som kommer spelas på P3? <laughs> Dagligen. Det blir deras jingel. Mm. Efter revolutionen, kamrater, då ska P3 spela strippor och ladd hela dagarna. <laughs> Nå, jag hoppas jag ska, kunna skaka fram en låt om eh, några veckor. Mm. Det ser vi fram emot. Mm. Du är lite av vår... Du har liksom händerna långt inne i många musiksyltburkar eh, och går runt där och bara skulle man kunna få spela den här? Mm. Ja. <laughs> det ser vi fram emot. Ja jag måste bara säga det, i samband med att ni börjar med det här med, med eh, <clears throat> AIKs trubadurer med sport. Jag, bara, jag kom bara på det att jag såg en så rolig tweet här om sisten, så jag måste bara dra den i samband när vi ändå pratar om att sparka boll. Jag, jag, <laughs> det var någon som skrev till Djurgården Fotboll. <laughs> och han skriver så här, och det, man känner verkligen hur, hur jobbigt det är. Eh, jag läser. Vi stödjer DIF och det kommer vi alltid att göra oavsett. Men tålamodet har börjat tryta för er som representerar vår förening och det med all rätt. Vi närmar oss tio år sedan senaste derbyvinsten mot Råttorna. Tio år! Kan ni ta in det? Förstår ni hur mycket det skadar klubben? <laughs> Fan vad dåliga de är, Djurgården alltså. Så jävla kassa. Sitter och boomerpostar. Tio år! Nu tycker inte jag att man ska sparka på dem som redan ligger ner. Eller eh, misshandla djur. Och inte heller inavlade barn. Så här, det, är liksom allt det här. Man ska vara snäll mot dem. Ja, men man ska vara snäll mot djurgårdare. Mm. Ja, man ska vara snäll mot aik också. Jag ska passa på att säga att jag eh, inte bryr mig det minsta om hur det går för AIK i fotboll. Du vill bara ha deras låtar? Jag vill bara ha deras låtar. <laughs> Ja, eftersom de sjunger så roligt om djurgårdar och hammarbyare. Ja, det är fint. Ehm, vi spelar alltså den i musikpausen om lite mindre än en timme. Ehm, bara passa på att påminna om att imorgon så arrangeras ju Högerns makt 3 i Svenskarnas hus. Ehm, och jag har förstått att det fortfarande går att köpa biljetter på logik.se. Eh, det vore kul att träffa er där. Eh, kolla också in detfriasverige.se för kommande evenemang, inte minst nationaldagsfirandet. Eh, det kan ni nog gissa vilket datum det är. För den mindre kalenderbevandrade så är det alltså den 6 juni då vi också inviger vår flaggstång i Svenskarnas hus. Den, där får ni jättegärna vara med. Det kommer bli lite trevligt för barnen med, med hoppborg och lite ansiktsmålning och sånt. Och det blir också trevligt för de vuxna. Speciellt för de som inte inte ska köra bil. Jag ska inte säga mer, men det kommer finnas eh, godsaker att smaka av som ni aldrig har smakat tidigare. Jag har funderat på att anmäla mig frivilligt till landsbygdsmålningen. Och att måla eller bli målad? Ja, måla i, i första hand. Sen kan de få måla också om de vill det. Um, ja, <laughs> vi, vi såg nu att vi fick tre avbokningar precis. Jag vet inte hur jag ska tolka det. Jaha, okej. Okay. Mm. Eh, och sen vill jag såklart passa på, eh, det är den 24 idag, det betyder att det är 25 imorgon. Väldigt många av er får lön idag. Tänk efter nu. Istället för att lägga pengarna på dumheter, kolla in husfonden på detfriasverige.se. Vi fortsätter renovera och utveckla huset. Husfonden behöver dig. Ta ditt ansvar, ge alla dina pengar till mig. Eh, husfonden. <laughs> eh, Kolla in den, vi, vi har ett mål att samla in 50 000 kronor i månaden för att kunna följa planen och, och få huset dit vi vill. Ehm, Detfriasverige.se, e. scrolla ner till insamlingen. Nu tänkte jag att vi går in på våra spaningar för veckan och jag tänker lämna över till Magnus först. Ehm, du har gått och funderat på det här med gångfart. Jag, jag, går, jag kan säga så här, jag går inte igång på ämnesbeskrivningen direkt. Utan jag hoppas att det finns något mer här bakom att du har kommit fram att, att det går snabbare att springa än att gå eller sådär. jag, har ju varit, eh, jag har ju varit på lite utflykter här den senaste veckan. Oftast så begränsas ju min rörlighet eh, till eh, nettobutiken tvärs över gatan. Jag är inte ute, jag <laughs> är inte ute och går så mycket mer än det. Och när jag väl då, när jag väl då tar, tar mig för att göra detta, eller ja, jag måste, eh, Eftersom att min bättre hälft kanske har försvunnit ur bilden för tillfället eller sådär. Så, så blir det jag som... Vad har hänt? Ja, men, Skilsmässa? Ja, nej, nej, nej, nej, nej, inte så. Inte, inte har du dödat Nej, nej, hon är inte död heller. Eh, hon, hon, lever. Utan det är bara att hon, hon har annat för sig. Och då måste jag ju ta hennes plikter och då inser jag hur betungande de är. Och de innebär ju också då att man måste, man måste ja, hålla på och flytta på sig väldigt mycket. Uh, och, och, då slog det mig uh, att... Uh, alltså för att om jag ska någonstans och, och färdmedlet är apostlahästarna så blir jag ju alltid passerad. <laughs> Av alla. Eh, alltså barn som kilar förbi mig, eh, mödrar med barnvagnar, blåhåriga damer. Uh, ungdomarna ska vi inte prata om och inte heller den här hundraåringen med rollator. Uh, det har alltså hänt, för jag går väldigt långsamt. Och eh, den som vill vara lite elak kan ju säga att det handlar om min rondör. Mm. Eh, och <laughs> eller avsaknaden av det som då kallas flås som, som människor har. Och man har inte helt fel i detta. Eh, och antagligen så hade jag ökat på eh, takten med, med någon kilometer om det var så att jag vaknade upp och typ bytte hamn med, med The Golden One. <clears throat> Men, men faktiskt inte mer än någon kilometer i vart fall. Eh, för saken är den, och det här är det viktiga, att jag stövlar liksom inte på, utan jag spankulerar. Och eh, det gör också att jag, jag retar mig eh, på alla andra som just bara stövlar fram. För det är ett uttryck. Det är ett uttryck, mina vänner, för den sjuka som har drabbat västerlandet. Och det, det, det är en av orsakerna, kanske en av de primära orsakerna till, till nämnda västerlands eh, undergång. Eh, <clears throat> för det finns liksom ingen eftertanke, va? bara en jakt på, på, jag vet inte vad det kan vara. Och vi som spankulerar, vi är en döende skara människor. Vi, vi är i vägen också. Ja, kanske på att ni rör er så jävla sakta hela tiden. <laughs> vi, det, det är nämligen farligt att vara en, en sån som oss, som vi, som jag. Uh, för att de som vi delar trottoaren med, de uh, kan liksom inte anpassa sin fart till oss som flanerar. Varför man allt som oftast blir till någon form av flipperkula uh, där man måste göra undanmanövrar och, och man sträcker sig då också för att helt plötsligt så måste man snabbt röra sig åt något håll för det kommer någon sån där blådåre eh, som går, går på, stövlar på. Och då så gör man illa sig. Men det får inte hindra oss och jag inbjuder nu inbjuder er alla till att bli flanörer, till att bli strosare som, som strövar fram. Det är nämligen alltid rätt och det är en motståndshandling det är som så att flanören, han eller hon, revolterar mot den moderna världen varje gång han eller hon tar ett steg utanför dörren. Eh, och som sista poäng här, att, eh, då för att återknyta till, till våra motgående, som jag kallar dem för det. Eh, det är precis som i trafiken, man har inte medtrafikanter, man har mottrafikanter. Eh, och till då våra motgående som bara stövlar på. Det kan ju vara så att de har bråttom eftersom de håller på att komma för sent till ett eh, möte eller till tåget eller vad det nu kan vara. Men om det är fallet så är man bara en oförberedd slarver, en kaosmänniska och det är faktiskt ännu värre. Så, bollen är fri. Ja, det här är det dummaste jag hört. Naturligtvis inte, eller så kan du inte begripa vad jag säger. Jag vet inte vilket utav det. Jag har sedan länge en spaning Ehm, som, som jag också har observerat, alltså jag, har, jag har medvetet satt mig på centrala platser i Stockholm för att observera detta. Eh, och det finns ett tydlig, en tydlig korrelation mellan de som går planlöst och långsamt och de som har blicken fäst och går snabbt. Och det är ras. Alltså, tittar du, alltså sätt dig någonstans där det rör sig mycket folk och titta. Eh, när, när vita människor går med tydligt mål Eh, och liksom vet var de är på väg någonstans. Och sen kommer det någon afrikan och han går runt där. Det är som att blicken aldrig fäster vid någonting. Det är som att han bara tittar runt sig och, och, och liksom inte, han verkar inte ha någon mål och mening i livet utan verkar vara ute efter att hitta någon kortsiktig snabb njutning någonstans. Eh, och nu hör jag från Magnus Söderman att det är så man ska leva. Detta är oerhört. Detta är oerhört. Vilket, vilken, vilken, vilket, vilken, alltså det här Dan Eriksson som du nu säger, det är att, att spotta på eh, det vita västerlandets högkultur. För att strövaren, flanören, Eh, det är han som också är den stora konstnären, den stora, eh, den stora diktaren som betraktar sin omvärld, som inte som du går där med din plirande blick, eh, med ögonen riktad mot, mot någon liberal framtid som du strävar <laughs> efter. Det är därför vi inte har några kåsörer längre, det är därför vi inte har någon högkultur längre, det är för att människor inte strövar och betraktar sin samtid. Just det, och hade vi inte haft människor med mål och mening i livet så hade vi inte haft vägar som ni andra kunde gå och ströva på. Eh, för då hade det liksom inte blivit någonting gjort utan alla hade gått runt och, och, och funderat på lövens färg. Jag inbjuder Jalle Horn, eh, min eh, eh, goda vän och, eh, och på alla sätt och vis en rekorderlig människa att ta del i detta. Jag får se om du eh, säger de där fina orden en gång till när jag berättar hur jag går. <laughs> Jag vet hur det går, för det har det gott med dig. Du är också en sjuk människa. <clears throat> Ja, jag förstod när jag gick och pratade att jag pratade med ingenting efter, eh, efter en halv minut. Ja, jag är tydligen en sån som bidrar till västerlandets undergång, för jag kan inte låta bli att gå fort. Nej, ni är likadana båda två. Det här är Med eller utan mål? Det här riktar sig till er. Udden är riktad mot er. Mm. Eh, jag har, också, jag har också noterat det där mycket eftersom jag går ganska fort och ibland är det en och annan som säger till, eh, har eh, lite lugn Kalle. Och eh, då har jag studerat hur människor går, jag med. Och bortsett från den här fina rasanalysen så har jag kommit fram till att det tyvärr är väldigt individuellt. Jag har sett små eh, flickor på 1,50, 1,40 och de går ju snabbare än jag ibland. Mm. Och då undrar jag, hur gör de det där? Har de ett mål? <laughs> Eller vad är det mer om? Eller har de för bråttom? Men det visar sig att det är bara deras normala tempo. Men det är ju inte så. Dan Eriksson, jag, jag kräver att du ger ett ärligt svar på detta. Du har ju då flyttat från en storstad mm. till en liten, liten, liten by. Ja, men, men alltså det är ju klart att folk inte är stressade på samma sätt, men det är ju en liten annan sak. Jag har ju en, en eh, jag har tidigare gått, jag har tidigare haft ett kontor här i byn också. Eh, mm. Och det är ungefär tre kilometer från mitt hem. Byn, det är inte många, men det blir ju vidsträckt liksom. Ehm, men när jag på morgonen ska gå hemifrån och till kontoret så går jag inte och strövar. Då vill jag ju så snabbt som möjligt ta mig från punkt A till punkt B. Just det, det är för att du, du, är, ute, du är säkert ute sent, du är försenad, du sov länge. Jag hade, jag hade kunnat liksom gå en timme tidigare, försummat mina barn och min familj och sådär och liksom gå runt och ströva. Eh, liksom. Eh, det hade ju kunnat gå också liksom. Men, men eh, jag tycker att det är viktigare att liksom, ja, men, ta, hand, ja, ta hand om sin familj, träffa sina barn innan de ska sova och sådär. Eh, än att gå runt och bli tjock jag, jag bara säger det. Eh, jag läser också eh, en, en studie här från British Journal of Sports Medicine som visar att man, eh, människor som går fortare eh, har, minskar risken för hjärt och kärlsjukdomar med 20%. Så rent evolutionärt så, så, så är vi bättre människor än vad du är. Det tror jag inte ett dugg på. Jag såg en läkare på Youtube. Han sa så här att ditt hjärta har ett visst antal hjärtslag eh, innan det slutar. Och ju mer du motionerar, desto snabbare gör du slut på dem. Källa Youtube. Jag har faktiskt studerat detta på Youtube. Oh, nej, men det är en, det är en intressant skillnad ändå mellan alltså, små, småstäder och storstäder. Ändå. Alltså, om vi tar det här stressmomentet. Um, för att man ser ju, det minns jag när man, när man bodde i stan, liksom, eller var ute och rörde sig mycket i stan, man, man märkte ju direkt när det var bondlurkar som var på besök. Va? För att det var ju inte bara att de var turister och därför skulle stå och titta på allt, men just att den här enorma taktskillnaden som ändå fanns där. Det är som att de inte har något för sig eh, i vanliga fall, utan just bara kan då spankulera kring Mm. Um, jag tror att om man släpper ner sig själv typ på Manhattan, jag skulle bli, jag skulle bli mördad. Jag är så nedtrampad som om det kommer en, en, en flock uh, bufflar. Men där har du ju i, i Berlin där du bor nu och, och, där vi alla har varit så har ju, där kan du ju märka på stadsdelar en oerhörd skillnad i tempo. Eh, du har ju vänsterns liksom knarkardelar där folk går långsamt och strövar. Sen har du liksom mm. hjärtat, motorn där människor med framgångsrika karriärer, med, med eh, liksom viktiga arbeten och sånt, de går fort, de har mål och mening i livet. Eh, där är det lite mer stressigt och så. Men det är en tydlig skillnad. Man får ju själv mm. välja liksom vad man vill tillhöra för kategori människa. Mm, absolut, det får man göra. <laughs> Känner du att vi blir elaka mot dig nu? Blir, blir du lite kränkt? <laughs> Jag gör det lite kräkt, det gör lite ont i mitt hjärta. Eller är det mitt hjärta? Ja, det, oj, det är en infarkt. <laughs> Jag har gått för lite. Och för sakta. Gått för sakta, ja. Det är därför men, du men, älskar demonstrationer, för det går ju alltid så jäkla långsamt. Ja, det är jättebra. Det är perfekt. Demonstrationer är fina. Man strövar liksom runt, spankulerar. Uh, nej, men det, det, det, det intressanta är också just att det är farligt. Och det är ju samma i trafiken. Folk tror att, att det farliga i trafiken att det är att folk kör för fort. Men det är det ju inte. Det farliga är att folk inte kör ungefär lika fort. För om alla körde ungefär lika fort så hade det inte varit lika farligt. Uh, för att då är det inget jon som bromsar in allting och det blir omkörningar och elände. Och det är ju samma sak när man går, för det är lite farligt om man inte håller samma takt som alla andra. Och <laughs> det märker jag ju som sagt när jag åker in i, i Berlin och folk ska skynda sig till tåg och sånt där. Jag är ju sådär att kommer, missar jag ett, då tar jag ju nästa. Så att, då går jag ju och liksom håller upp, alltså jag är ju i vägen för folk som ska fram och sen är det inte så lätt att flytta på mig heller så att jag tror att jag har liksom varit ansvarig för att andra har missat tågen och sånt där. Men det är för att de inte är ute i god tid så det är rätt åt de jävlarna. Mm. Låt mig bara konstatera att det beror såklart på alltså var man är och vad man ska göra. Ska du till exempel ut i skogen så finns det ju ingen mening att gå fort till exempel. Ja men där går jag fort för det är så himla tråkigt. <laughs> <laughs> jag gillar ju att du, du alltid vill vara liksom motströms. Du vill alltid vara på tvärs mot, mot resten av samhället. Det, det, jag menar, det glädjer mig att ofta lära känna som människa. Jag är dock livrädd för den dag då vi får en nationalistisk regering och du kommer bli antirasist och <laughs> risken har, jag, jag har faktiskt funderat över den risken. Ja, nej, men jag hinner nog dö innan vi får det, så det är väl gott och väl så. Vilken tur. Absolut. Det är också en sak jag har reflekterat över. Det, det finns ju massa människor där ute som kommer bli skitglada när man dör. Har ni tänkt på det? Nej, <laughs> det har jag faktiskt inte tänkt på. Det, vilken jobbig tanke att tänka. Ja, men det är, folk kommer att höra när vi säger ja, tyvärr så måste vi meddela att Dan Eriksson har avlidit i en ålder av 95 år framför poddradion. Och då kommer ju folk sitta där och bara yes, äntligen slipper vi den jäveln. Och så kommer de skriva det på så Facebook och Twitter och sådär. Har ni hört den glada nyheten på typ socialism.nu? Dan är död och folk säger ja. Och samma för mig och Jalle och många av oss andra. Det, det är en inte så upplyftande tanke. Jo, men jag tycker om att glädja människor. Ja, liksom. Kan man sprida lite glädje så ska man ju liksom passa på. <laughs> Ja, det är sant. Ja, nej, men jag eh, är helt färdig med min, eh, med min spaning där och eh, konstaterar som vanligt att ni har fel och jag har rätt. Så att jag lobbar den här badminton... Vad säger man? Bollen? Fjädern? Vad säger man? Bollen säger man. Fjäderbollen. Fjäderbollen. Ja, jag lobbar den här fjäderbollen eh, lite lätt eh, sådär vidare till nästa. Mm. Ja, då kanske jag ska ta vid. Det tycker jag. Smashen nu, Jalle. Ja, jag kör jag smashen här. Det <clears throat> ehm, eh, har också med, med västerlandets eh, kulturella framgångar att göra. Eh, men det beror ju inte på gångtakten utan det beror på kjolarna. Ja. ja jag, såg, eh, jag såg en kvinna med kjol häromdagen. <laughs> ser, man, ser man en gång om året eh, nu för tiden. Och eh, då, då såg det mig att jag måste prata om kvinnor i, kvinnor i kjolar mm. på fredag. Men då kom fram till att jag redan pratat om kläder ett par gånger tror jag. Det går ju inte. Men då då tänkte jag i alla fall att eh, det här är ett fantastiskt uttryck för hur, hur vackert och, och levande eh, eh vår europeiska kultur är med sina vackra kjolar och sitt, eh, de här levande kvinnorna. De är ju leva, mer levande de som går i kjol, det måste man ändå säga. Mm. Och ja, då spann vidare i tanken och så kom jag fram till att det eh, är jäkligt häftigt hur tanken har varit där många gånger, hur otroligt bra det är i Europa. Alltså hur otroligt, eh, vilka otroligt kulturella framgångar och uttryck allt har haft. Eh, allt ifrån eh, vackra kvinnor förstås eh, i kjol eh, till operor. Och då har jag inte slagits också över hur vänstern, vänsterfolk idag, tycker att det är en så förfärlig kultur, den europeiska kulturen. Den så dålig och ond och ja, det de har skapat är bara för Nisse ungefär. Och hur kan de leva med det? Är de blinda eller har de aldrig sett en kvinna i kjol? Mm. Ja. Men det tycker jag är en intressant fråga i alla fall. Mm. Vad är det som gör att vänstern hatar det vackra? Är det det som ja, ja, det vet jag inte om det Det kan ju vara en del av frågeställningen. Det, det kanske de gör. Men det är nog en allmän, eh, en allmän idé. Alltså, varför vill de sätta i fråga att det här är något bra? Mm. Jag, jag det är nog det de gör i första hand. Jag vill ju helst prata om kvinnor och kjolar. Uh, när jag var ute och spankulerade härom, häromdagen. Alltså jag vill bara uh, säga det att där kvinnor och kjol gör sig sämst, det är radio. Absolut. Eh, jag tycker ni ska googla på Women in Skirts eh, eller någonting eh, medan vi pratar om detta. när jag var ute och spankulerade assisten så, så fick jag två unga kvinnor framför mig under loppet av i alla fall tio sekunder. Sen var de borta som en avlöning. Men Kanske inte gå så jäkla långsamt. Titta här vad du missar när du går så långsamt. Hade du gått lite fortare så hade du kunnat ligga precis bakom dem hela tiden och nästan flåsa dem i nacken. Det hade varit mycket bättre både för dig och för dem. Alltså helt ärligt så kan jag ju säga det att eh, det, blev ju lite mer fart i farbror. <laughs> den, den, gången. Så att jag, jag, jag ökade takten lite grann. Nej, men de här, de här då hade ju inte kjol på sig utan de hade någonting så fascinerande som extremt tajta åtsittande jeans. Och jag kan för min själ inte förstå, ett, hur man får på sig dem och två, alltså, hur, det kan inte vara skönt att ha det på sig. Uh, och därför förstår jag inte, av rent bekvämlighetsskäl, så förstår jag inte varför inte kvinnor då hellre väljer kjol än en, en fladdrande, eller en sån här, stor, en sån här sommarklänning ni vet, som fladdrar i vinden och är tunn och härlig. De, de, liksom, de väljer hellre att krypa in i såna här små, små, små paket. Mm Ehm, och, och, sällan har de ju liksom, sällan har de eh, kanske inte heller riktigt, alltså jag köper inte tajta t-shirts om vi säger så. Det finns orsaker till det. <laughs> Men det verkar inte bekomma andra ibland sådär. Eh, så att när jag slår ett slag för kjolen också. Och eh, <clears throat> det andra jag vill, vill, ta upp där det är ju det här att eh, eh, vänsterns eh, konstanta attack emot det som är den västerländska kulturen. Vad, vad, vad vill de ha alltså, vad tittar de på och säger att det här är bättre? Det är också den stora frågan, för de kan ju inte bara säga att det är skit och sen säga att det, att det inte finns något alternativ. Vad är, vilket är alternativet för dem då? Det, det funderar jag över. Men... Ja, äh, först ska vi ta solfrågan. Jag mm. eh, håller två bollar i luften samtidigt, två fjäderbollar. Mm. Och eh, solfrågan, då ska jag bara säga, jag ägnar mig ju ibland åt något som heter sällskapsdans. Det vill säga vals och eh, quickstep och, och vad det kan heta. Och min, eh, min danspartner, hon är den enda som brukar komma i kjol. Mm. Och ni, även om jag dansar så ser jag hur den fladdrar och svänger. Och jag kan bara säga att det är så otroligt vackert. Alltså det, det, det, finns ingenting som, som är vackrare. Därför är det bästa landet skapat så fantastisk konst tror jag. För att eh, kvinnor går i sådana kjolar. Så passa på att gå på sällskapsdans så ska ni få se på eh, skönhet om nu det är någon kvinna som har kjol. Och för det andra, det här med... Får jag bara fråga, så, eh, Jalle, en fråga bara. Eh, din ja. förkärlek för kjolar, gäller den även klänningar? Eller är det just kjolen? Ja, den, den, den gäller även klänningar. Mm. Ja, det är klart. Den kan också fladda klänningen. Men eh, de brukar ofta ta upp, det brukar komma i så kulturartiklar med jämna mellanrum där de eh, säger att eh, den arabiska kulturen var ju så fantastisk. Det är ofta den, oftast den de hakar upp sig på. Ibland säger de också om ja, men afrikanska kulturer så här, i Mali och så, det var fantastiska grejer. De brukar inte bry sig om Kina och så, så mycket för de känner att i Kina finns det Kina idag, det börjar likna ungefär Europa på sitt sätt. Och håller de sig till eh, den, eh, den arabiska, eller snarare den muslimska kulturen, för det innehåller ju även iranier och så, som en stor del av kulturen. Så de vill hela tiden peka på hur bra det var för att då kunna säga i samma eh, andetag att den europeiska kulturen under medeltiden den var så låg, oj den var så låg vill de säga. Jag tror att jag har någon, det har någon känsla att de, de vill liksom bara dra ner det vi är. Det är det som är deras mål. Mm. Men när man, när man läser vänsterkritik av västerländsk kultur och, och speciellt som då eh, klassisk kultur, var inne på operor och så tidigare, då, då, pratar de ju om att de är, det är patriarkalt, rasistiskt, mm. kolonialt, mm. allt det här. Eh, onda som de ser det då. Eh, och att det då eh, manifesteras i, i västerländsk konst och kultur. Eh, och därför måste det, det är därför man ska hålla på med den här normbrytande konsten. för att, och det ska då få, få ta över utrymmet från, från den klassiska konsten. och, och vad det, vad det kom ifrån i grunden det tycker jag liksom är svårt om, om det är ett, Om det är det här inneboende hatet mot, eh, mot det västerländska. Jag, jag, jag, kan tänka mig att det har att göra med att man, man, under lång tid har, har haft en analys som bygger på att, att det västerländska, det vita, det heterosexuella idag, det patriarkala har, är liksom roten till, till världens problem. Eh, och om den sen tar sig uttryck i, i kjolar eller i, i operor eh, spelar ingen roll. Det måste attackeras och, och bytas ut mot, mot mänskonst och, och ehm, säckiga jeans. Men, men, men men, men det, det, här är ju ett nytt fenomen, vågar jag hävda. Och jag skulle vilja veta när det här började, för att när vi tittar på det, ärligt talat, de som höll liv i svensk folkmusik, de som höll liv i, i, i den typen av kulturella uttryck till exempel, även om de då gjorde det med inblandning och annat, och de som ägnade år ut och år inåt att lajva medeltid, det var ju vänstern. Det var ju vänstern som, som var på medeltidsveckan. Eh, det var ju vänstern som hade sina gycklarshower. Det var ju vänstern som, som eh, fanns i, eh, i, i liksom dansbands, eller vad heter det, <clears throat> de här folkspel, och, och så vidare. Jag menar, de, de snodde ju allting detta och höll liv i det medan, jag vet inte riktigt vad vi gjorde då, men det är i alla fall min uppfattning, men det har ju ändrats. När vi, och det slog mig nu när vi pratar om det, att det var ju de som satt och, och, och alltså de upprätthöll ju detta, om än som sagt med inslag av lite multikulti. Va? Men vad fan andra